بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدكم هميدي الله سبحانه وتعالى لكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم tumetembea huko كوكو ndugu zetu izalahum khairan kwa ile juhudi ambayo anafanya da'wa na sisi pia ni kuchangia chache ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amturuzuku katika kufikisha dini ya Mwenyezi Mungu na nilikuwa nimewekewa ishara kitabu kitabu kitabu ya basirati dai ila khairi المساعي kitabu hii ndugu zangu ni darasa ama muhadhara ilifanywa na muallifu mwenyewe kitabu hii Sheikh Saleh ibn Abdullah Hamad al-Usaimi hafidhullah ambayo ni maarufu katika juhudi zake za da'wa katika haramain Makka na Madina na ni miongoni wa kibar ulama na ana juhudi kubwa katika kufikisha na amesherehesha vitabu nyingi na hii ni miongoni kitabu ambaye yeye mwenyewe ameandika kwa hiyo tuta inshallah tutafanyia muhadhara yetu kwa kitabu hii muhadhara ya siku moja ama one hour one, na zaidi kidogo tutajaribu summarize kitabu inshallah kwa kadri ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kitabu ndugu zangu ina fawaidi kubwa <clears throat> na Sheikh eh, Allah amekusanya usul katika usul za ahlus sunna wal jamaa hapa amekusanya ndugu zangu miongoni za usul ahlus sunna wal jamaa kwa hiyo tutakuwa tukizipitia moja moja na tutaangalia sharhi ambayo amesema na tutaongeza machache na hatutasoma kila kitu kwa sababu ni kubwa ya kwanza katika asli ya kwanza amezungumzia al-amru bitawhid kuamrishwa kulingania katika tauhid wa nahyu anishirki na kujiepusha na shiriki na kuogopa ushirikina mtakuwa na hofu na shiriki ya pili amezungumzia kuhusu alislam muislamu ambayo mtume sallallahu alayhi amekuja nayo ndio dini ya haki muislamu ambayo mtume alikuja nayo sallallahu alayhi sababu watu waligeuza na baadhi ya vitu watu wamegeuza ambayo mtume alikuja nayo kwa hiyo uislamu ambayo mtume sallallahu alayhi alikuja nayo hiyo ndio dini ya haki na Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali dini nyingine dini zote ambazo ziko Mwenyezi Mungu hakubali isipokuwa dini ya Kiislamu. Kadhalika ya tatu alizungumzia katika asli wujub itibaa nabii sallallahu alaihi wasallam, wajibu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa na tahadhari ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na kadhalika kufata njia ya wema waliotangulia masahaba na salafu salih kwa ujumla. Ya nne alizungumzia al-amru wa amrisho bitamasuki bilwahyi ama kitabu wa sunna Waislamu washikamane na wahi ambayo ni Qur'an na Sunna. Wajibu ni wajibu. Na kuwa na hiyo ni rahma na kadhalika hidaya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kadhalika yantano akazungumzia fadlu al-ilm fadhila ya elimu na wale ambao ni watu wa elimu na kazungumzia uslub na njia ya kuchukua talaki katika maulama na kadhalika kujiepusha na ruusu juhal ambayo wale walikuja kugeuza wanaitwa ni maulama na si maulama ya sita kazungumzia al-amru bima'ruf al-amru biluzumi jamaa kuamrishwa kulazimika na jamaa ya Uislamu katika haki ya, saba kazungumzia ujubu taat ulatul umur as-sam'u wa ta'a kusikia na kutii viongozi wa Kiislamu ambayo kwa juu yao na kujiepusha na khuruji na kutoka katika viongozi hao na ya mwisho akafanya khatima akazungumzia usuli jami akakusanya usul jame ambayo inazungumziwa huwa bayanu wa mayakunu bihi an-najah lil'abd amebainisha nini itakuwa kwa mtu ili akuwe na najah na kufaulu Tutaangalia mukadima yake kwa ufupi. Sheikh hapa ametaja mukadima, bismillahirrahmanirrahim, ametaja alhamdulillah alladhi nafa'a bi ru'us al ilmi jama'at al-muslimin amebada himi ya kushukuru kisha sema waarathahum biha nur al-imani wa bard al-yaqin na akawapatia mirathi ya iman na bard al-yaqin wa sallallahu wa wasallam ala ala muhammadin wa abdihi wa rasulihi khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da amsema fa hadha sharhun kitabu khamis amesema ni kitabu ya tano min, bar, min barnamij ruus al-ilm ambayo alikuwa ameifanya yeye fi sanati al-ula ambayo alizungumzia hii mwaka gani 37 wa 400 wa 1000 yani 1437 wa thamin wa 30 wa 400 wa 1000 yani 1438 na sasa tuko 14 41 eh, imepita alizungumza hii kwa hiyo muda wa huwa kitabu basiratu da'i ila khairil masa'i basira yani kumongoza dai ambayo analingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ila khairil masai katika njia ya sawa limusannifihi Saleh ibn Abdullah ibn Hamadin al-Husaimi hafidhahullah yeye ndo ameandika hiyo kitabu na ndio hii tutaipitia biidhnillah tutajitahidi kwa kadri ambayo tunaweza qala musannif wafaqahu Allah ameanza musannif anasema i'lam أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وعظم وعظم وعظم ما نهى عنه الشرك ameanza shekh anasema i'lam na i'lam yatumika maulama yani kama tanbih jua zingatia wewe kijana i'lam yani jua mazingatia kwa yale mambo itakuja baada hiyo kisha akasema anna a'dama ma amara Allah bihi yani kitu kubwa matukufu ambayo Mungu ameamrisha at-tauhid ni tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio kitu kubwa Mwenyezi Mungu ameamrisha. Tofauti na awamiri zingine. Ndio leo kija kuuliza watu kitu gani kubwa katika ibada ambayo Mungu ametuamrisha? Utasikia wengine wakisema swala, wengine wakisema haji, sadaka, lakini kitu kubwa ambayo Allah ametuamrisha ni tauhidi, kumpokesha katika ibada. Kwa sababu tauhidi ikikosekana hata ibada mtu anafanya kubaliwa Kwa hiyo kitu kubwa ya kwanza ndio hiyo na watume wote walitumwa kutangaza tauhidi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allaha wajtanibu tawagut na Allah subhanahu wa ta'ala alituma kwa kila umma mitume wafanye nini an ya'budu allah wazungumzie watu wamwabudu Allah peke yake wajitanibu tawagut wajiepushe na matawagut zile vitu zote zinaabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu kwa hiyo hapa shekha ameanza <clears throat> kwa hiyo na kitu kubwa ambayo imenyimwa ni shirki kitu kubwa ambayo amba dhambi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amekataza wanadamu ni ushirikina kadhalika ukiuliza watu dhambi gani kubwa ningetakwambia kuua mwingine kuzini mwingine ulevi lakini dhambi kubwa ni, ni ushirikina hata inashinda ulevi inashinda zina. Isemekani watafanya ulevi ama zina ni dhambi lakini shirki ndio kubwa kushinda yote kwa sababu mtu asamehewi ukifanya ushirikina Allah kusamehei ukikufa na hiyo ama shiriki, eh, ma, madhambi zingine uko katika mashia ya Mwenyezi Mungu kitubu Allah anakusamehea na usipotubu siku ya kiyama utabaki katika mashia ima Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehea ama atakuadhibu kwa kadri ya hiyo dhambi kisha utatolewa utaingizwa peponi kama ni mu'min yani mtu mwahid amekufa na dhambi ama mushrik amekufa na ushirikina hakuna kusamehewa kwani hatari ndugu zangu ndio hiyo dhambi kubwa hapa shaka ameanza anasema kitu kubwa ile Allah ametuamrisha a'dhamu ama anasema i'lamu anna a'dhama ma amara Allahu bihi at-tauhid kitu kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha ni tauhid kisha shaka akasema hapa akasema fa inna al-ma'murat wa manhiyat zile vitu ambayo Mungu ametuamrisha na zile vitu Mungu ametukataza ziko na darajat kuna vitu ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala za wajib kuna vitu tumeamrishwa za sunna na kuna vitu tumekatazwa za haram na kuna vitu tumekatazwa ambayo ni makuru kwa hiyo iko iko darajat na kitu kubwa ambacho tumeamrishwa ni tauhid na kitu kubwa ambacho tumekatazwa ni ushirikina na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hakuumba kwanza wanadamu na majini isipokuwa wamwabudu kitu ya kwanza hiyo kuumbwa mwanadamu na aya ya kwanza katika Qur'an ambayo imekuja kuamrisha katika suratul baqara aya 21 na 22 Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi watu hii ni daa kwa wanadamu wote kwa ujumla ya ayuha nas a'budu rabbakum mumabudu mola wenu alladhi khalaqakum ambaye amewaumba walladhina min qablikum la'allakum tattaqun na wale ambao kabla nyinyi ili mpate takwa kwa hiyo yule anafaa kuabudiwa ni yule ameumba na zile vitu hazijaumba hazifai kuabudiwa yule ameumba ndo anafaa kuabudiwa kwa hiyo hawa watu wanaabudu vitu ambazo hazijaumba hazifai kuabudiwa Mwenyezi Mungu anasema ya ya ayuhannas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Enyi watu mumwabudu Mola wenu ambaye amewaumba nyinyi. Walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, na wale ambao kabla nyinyi limpate takwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات من الثمرات رزقا لكم مش ايه فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون msifanyie Mwenyezi Mungu mshirika na nyinyi mnajua mwanzo wa aya tumeamshwa tauhid na mwisho wa aya tumenyimwa shirki kitu ya kwanza amri ambayo imekuja katika Qur'an kwa hiyo ndugu zangu katika imani <clears throat> tauhid ndio kitu ya kwanza kwa mtu na muislamu anafaa kuzingatia hiyo na imekuja aya nyingi na hadithi nyingi kuzungumzia hiyo na Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a hii suratul an-nisa aya 36 mumwabudu Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote amri waabudu Allah umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha wala tushriku bi shay'a na hii ni aya katika ile 10 alhuquq zile haki kumi ambazo zimekuja katika aya na hapa shaka anasema imekuja fadhila ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa hali mbili anasema ya kwanza Mwenyezi Mungu amekadimisha tauhid baada zile amri zingine kwa hiyo inaonyesha kuwa tauhid kuna fadhila ameamrisha ya, ya Mwenyezi Mungu anasema wa'budullah wala tushriku bihi shay alafu mwisho wabil ihsana wabidhil qurba wal yatama ufanye wema wazazi wawili na watu wako karibu na majirani na masakini imefuatia lakini kwanza Mungu ameamrisha mumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema hapa imekuja ahmia ya tauhid. Kwa hiyo aya Mwenyezi Mungu ameamrisha. Kwanza ametangua ametanguliza nayo. Ya pili akasema wal akhir anna anna Allah atafa alaihima ma ba'daha ba'dahuma yani Mwenyezi Mungu amefanya atf amezifuatanisha baada ya tauhid yale mengine na hii ni katika lugha almatuf min babi tawabi yani matuf ile kitu na wao ile nafuatia ni babi ya tawabi ile inafuata mfano Mwenyezi Mungu anasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an kisha anasema wa bil walidain wa wa bil walidain ihsan wa bidhil qurba wal yatama hiyo wao wao na na na imefuata baadaye kwa hizo atf inaonyesha kuwa umuhimu ya tauhid thumma qala kisha shaka akasema wa tauhid huwa awwal wajib ala al-abd shaka akasema katika matani yake na tauhid ni wajibu wa kwanza kwa mwanadamu awwal wajib bashaka akafafanua ilifahamike zaidi akasema wa kaunu tauhid awwal wajib ala al-abd naw'an kwa tauhid ni wajibu kwa kwa, kwa mwanadamu ni aina mbili haduha anasema adhuma anasema ya kwanza an yakuna awwaliya fihi haqiqia anasema ya, ya, ya kwanza ikuwe haqiqiyya na hii ni kwa hali ya mtu ambayo si muislamu akasilimu kwa hiyo mtu akisilimu anakuja kwanza tunamwambia ni so, so, ingia uswali hapana mtu akikuwa asiyekuwa muislamu kutaka kuwa muislamu ya kwanza tunampatia shahada hiyo ni katika haki ya hiyo ya huyo mtu ili aingie uislamu kwa hiyo hiyo ndio yasema ya kwanza, ule mtu kwa haki kafir anaambua shahadia. ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Akishahadia ikubali kuamini kwa kwa moyo wake na kutamka kwa ulimi, kwani Allah subhanahu wa peke yake anafaa kuabudiwa na Muhammad ni mtume wa mwisho, anakuwa Muislamu na hii tauhidi kwake inakuwa lazima kwa hiyo njia. Wa akhara anasema ya pili, kwa hiyo awalia fihi hukumia, ya pili katika hukumu, na hii ni kwa hali ya Muislamu, Muislamu ambaye amezaliwa kwa Uislamu yeye hawezi kumwambia mara ya kwanza shahadia tayari yeye ni muislam kwa hiyo ataamrishwa swala, saum, zaka, haji, lakini atasisitizwa usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Wewe ni Muislamu, umeamini Mwenyezi Mungu ni mmoja, baki kwa tauhidi yako na ujue Mwenyezi Mungu, usimshirikishe kisha utekeleze amali zile zingine, kwa sababu ukitekeleza amali zingine bila tauhidi haitakubaliwa. Mwenye anaswali, kufunga, kutoa sadaka na anashirikisha, ibada yake itakubaliwa. Kwa hiyo inakuja katika hali ya Muislamu. Thumma qala musannif, kisha musannif eh, akasema Sheikh ويبدا به قبل غيره من من الواجبات من المأمورات حتى الصلاة anasema hii tauhid ndio inaanziwa kabla kila kitu hata kuswali hata kuswali kwa hiyo unaanza na tauhidi kwanza hata kuswali ndio utakuta leo makosa watu wengi wanafanya wanazungumzia maudhui zingine tofauti naam maudhui tunahitaji ya swala ya nikah ya biashara mambo mengi ibadat tofauti tofauti lakini kwanza nitakana tauhid first wewe tauhid watu wampokeshe Mwenyezi Mungu katika ibada kisha ufundishe swala som zaka na muamalat na ibadat zingine nyingi utakuta baadhi ya maduat wanarakiz ibadat tofauti tofauti za roho za fadhila amal na nini wanarakiz vitu kama hizi wengine wazungumzia siasa wengine mambo mengi lakini tauhid wanawacha hii ni mtihani ni hatari wao wanakuwa wanakhalifu usul katika usul za ahlus sunna na uislamu kwa ujumla hapa akataja akataja hadithi ya mtume mtume sallallahu alaihi akimtuma Muad bin Jabal kama dalili na hizo ayati tumesoma inaonyesha dalili ya tauhid kwanza na pia hii ni kusisitiza anasema amesema qala fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha muadan ila al-yaman mtume sallallahu alaihi alipomtuma muad bin jabal yaman kufanya da'wa hapa tunaangalia da'wa mtume alikuwa anafanya vipi na alikuwa anaamrisha vipi akaambia innaka taqdum ala qaumi ahli al-kitab wewe utakutana na watu wa ahli kitabu alikitabu ni mayahudi na manasara muada anaenda kufanya da'wa anambia wewe utakutana na watu ahli alkitabu mtume akamwambia falia kun awwala ma tad'uhum ilay tad'uhum ila an yuwahidu Allah ikuwe kitu ya kwanza ya kuwalingania kuwampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala au ah, watu waenda kufanya da'wa kitu ya kwanza ambayo utazungumza na wao wampokeshe Mwenyezi Mungu katika ibada hii ni dalili kuwa mtume alikuwa anaamrisha kwanza watu wafundishwe tauhid. Faidha arafu mtume anasema faidha arafu dhalika faqbirhum anna Allah qad iftarada alayhim khamsa salawat fi yawmi wa ilatihim. Wakijua hiyo tauhid wakikubali wawaambie Mwenyezi Mungu amewafaradhisha swala tano kwa usiku na mchana mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo dalili kuwa ndugu zangu watu wanatakana kuanzia na tauhidi wasiokuwa Uislamu tuwafundishe tauhid waislamu tuwafundishe tauhid alafu ibada zingine inakamilika hadithi hii sahihi kama mutafaqun alayh kadhalika shekha akasema thumma qala wa yajibu ala alabdi alkhawf min ashirk pia ni wajibu kwa mja kuogopa ushirikina leo watu wanazungumzia ushirikina wajali wanaona sawa tu wala waogopi. unatakana muislamu aogope shirki hiyo kwa sababu ni dhambi ambayo usamehewi dhambi ukifanya au usamehewi lakini leo tunaona hizo dhambi zingine ndo kubwa. Mtu akiingia mlevi, ah, chana huyo mjamaa mlevi huyo. Unamchukia kabisa, unaona mtu mbaya, ndio amefanya dhambi. Lakini hiyo dhambi yake inasameheka. Akitubu kwa Mwenyezi Mungu anamsamehea. Atakifariki na ulevi, Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama anamsamehea maadamu ni muumini anaamini Muislamu. Watu wanafanya dhambi unamtukia, lakini ushirikina watu wanaona kama si kitu na ushirikina ukifanya una ndio unabakia motoni milele kama hujatubu nayo na kama kuna amali yote inaharibika kwa hiyo mtu Muislamu atakana kuogopa. Kisha fa innahu akhwafu ma yukhafu minhu inda man arafa qubhahu wa su'a aqibati. Na mtu ataogopa zaidi akijua ubaya wake na mwisho mbaya ya mtu mshirikina. Ukijua hiyo ndio utaogopa. Lakini kama hujajua utaona sawa tu. Ndio Sheikh akasema hapa inakuwa ubaya kwa anasema inajulikana kwa njia mbili kwa ubaya wake na na mwisho mbaya anasema fama qubhu fi nafsi anasema hiyo ubaya wake inakuwa katika masabati Allah subhanahu wa ta'ala ni, kumfanyia ubaya Mwenyezi Mungu na kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Mungu iko na mshirika yani hiyo kitendo makosa kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala inna shirka la dhulmun adhim Luqman anamwambia kijana yake ya bunai la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim hey kijana wangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu hakika shirki ni dhuluma kubwa dhuluma unaofanyia Allah Subhanahu wa ta'ala dhuluma baina yetu wanadamu ni makosa vipi unaudhulumu Mwenyezi Mungu ambaye amekuumba amekupatia uhai riziki maisha mema badala umsujudie umwabudu unaenda kuabudu kitu kingine umefanya dhuluma kubwa kwa hiyo mtu akijua hii ni dhuluma kubwa kwa Mwenyezi Mungu atajiepusha na kadhalika mwisho wake mbaya mtu akikufa na ushirikina hasamehewi madhambi zake Allah Subhanahu wa ta'ala anasema sura nisa aya 47 inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Mwenyezi Mungu asamehe yule anamshirikisha lakini anasamehe madhambi zingine mtu akikuja nayo kule anataka madama atatubu na kama atatubu na afariki nayo shirika usamehewi hizi dhambi zingine tulisema katika mashia Allah Subhanahu wa Ta'ala imma anaweza kukuadhibu ama kusamehe moja kwa moja kwa hiyo ndugu zangu ushirikina kitu ambacho tunafaa kuogopa thumma arshada ila itibar bihali Ibrahim kisha Sheikh akaongeza akasema hali ya Ibrahim alayhi salam Ibrahim mtume Mwenyezi Mungu anajulikana kama Abu Anbiya baba wa, wa manabii watume ambao walikuja baada yake wote walitoka na kizazi chake alizaa Ismail na Ishaq Ismail ndo nasab ya Waarabu na mtume sasa umetoka hapo na Ishaq nasab ya Mayahudi wengi Musa nabi Isa nabi Daud wametoka kwa hiyo nasab ya Ishaq na wote ni watoto wa Ibrahim wanajulikana kama Abu Ibra, Abu Anbiya baba wa manabii yeye alikuwa anaogopa shirki na Ibrahim alikuwa Khalilullah subhanahu wa ta'ala na alijulikana kwa sifa yake kuvunja masanamu kuzikataa na bado anaogopa vipi mimi na wewe leo na Allah subhanahu wa ta'ala anasema Ibrahim inna Ibrahima kana umma qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikin Mungu alimuita na jina umma mtu mmoja ni nation ni taifa nation yani taifa mzima kwa mtu mmoja sifa Allah amempatia inna inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa na hanif ni kujiepusha na ushirikina kwenda kwa tauhidi walam yakun minal mushrikin na Mwenyezi Mungu anasema mwisho wala hakuwa washiriki katika washirikina lakini yeye anaogopa ushiriki anaogopa akaomba Mwenyezi Mungu katika dua akasema wajunubni wa baniya an naabudu al-asnam e Mwenyezi Mungu nipushe mimi na watoto wangu kwa kuabudu masanamu anamuomba Allah dua hiyo na yeye ni muwahid na ni, ni nabii wa Mwenyezi Mungu vipi mimi na wewe ndugu zangu nitakana muislamu kuogopa ushirikina zaidi kadhalika ndugu zangu Sheikh akaendelea akasema kama hii ndio hali ya Ibrahim vipi sisi leo ambayo hali yetu tuko nayo samahitaji sifa zote za Ibrahim ambayo Allah Subhanahu Ta'ala amemuelezea anaogopa shirki na ushirikina kwa hiyo sisi ambayo tuko leo tunafuata tuogope shirki na ushirikina kisha hiyo ni fasli ya kwanza akaingia katika fasli ya pili akasema Sheikh wa'lam أن دين الإسلام كامل وأن الله رضيه لنا lana amesema jua kuwa dini ya Kiislamu imekamilika na Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia kwetu kuwa Uislamu ndo dini yetu akataja dalili katika aya Mwenyezi Mungu anasema akmaltu lakum dinakum leo hii nimekamilisha dini yenu sura maida ya tatu leo hii nimekamilisha kwa dini imekamilika na kama imekamilika haifai kuongezwa haifai kuongezwa kitu kwa hiyo wale watu ambao wanaongeza kitu katika katika dini hii aya inawashika wanaongeza vitu wanasema ni nzuri tunaongeza katika dini dini imekamilika wanaongeza kitu gani unaongeza nini kwa hiyo watu wa bid'a ambao wanaongeza mambo mengi katika Uislamu haifai dini imekamilika chukua hiyo hiyo na mwisho aya Mwenyezi Mungu akasema waraditu lakum alislamu dina na nimeridhia Uislamu kuwa dini yenu na nimeridhia Uislamu kuwa dini yenu kwa hiyo Allah subhana wa taala ametuchagulia Uislamu na akaridhia Uislamu kuwa dini yetu, na Allah subhana wa taala hatakubali dini nyingine isipokuwa Uislamu. Inna dina inda Allahi alislam, hakika dini mbele ya Allah subhana wa taala ni Uislamu. Na akasema katika aya waman, waman yabtaghi ghaira islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, na yote ambaye atachagua dini nyingine ambayo sio Uislamu akachagua dini nyingine ili amwabudu naye Mwenyezi Mungu kupitia hiyo dini ambayo sio Uislamu falan yuqbala minhu haitakubaliwa hiyo dini wa fil akhirah wa fil akhirati min al khasirin na siku ya kiyama atakuwa miongoni watu wa khasara kwa hiyo dini zote ambazo ziko katika ulimwengu leo mayahudi manasara yani kristo mabuddhist majiu hinduism zote ni, ni, ni dini za batil Mwenyezi Mungu asikubali Allah nakubali dini ya Kiislamu peke yake hizi dini zote hizo Mwenyezi Mungu hakubali isipokuwa dini ya Kiislamu kwa shaka kaongeza hapa akasema ikisemekana kuwa hiyo ni ni dhuluma, tutapatia watu haki yao. Si wacha kila mtu kwa aabudu kwa ile kitu anataka. Kila mtu mtu aabudu kwa ile njia ambayo anataka. La, si sawa hivyo. Mungu ndo ametuumba na Mungu ndo ametuchagulia Uislamu. Na Mungu Allah Subhanahu wa ta'ala mwenyewe ndo amesema hivyo hata katika sura al Kafirun. Mwenyezi Mungu anasema qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'badtum wala antum aabiduna ma aabudu lakum dinukum waliyadin kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja akielezea makafiri kuwa sisi tuweze kuabudu dini yako ambayo huko wala nyinyi hamwezi kuabudu dini yetu ambayo tuko nayo kwa hiyo akaweka wazi na kuna baadhi ya waislamu wanatumia hoja kuwa suratul kafirun lakum dinukum waliyadin atike inapatia watu right lakum dinukum waliyadin na hiyo si sawa hoja hiyo ambayo hata baadhi ya waislamu wanatumia haifai ni wale watu ambao wahdatul wujud ambao wanasema la basa kristo wanaweza kuabudu na njia yao na sisi tuabudu na njia yetu kama vile baadhi ya wakristo ama sio kwa waislamu wanasema ukiongea na wao wanakwambia maadamu tunaabudu Mungu mmoja wewe pitie njia na mimi nipitie njia njia ni moja tu Allah subhanahu wa ta'ala hajachagua njia nyingi njia ni moja tu ya kupitia ndio kile aya Mwenyezi Mungu anasema wa anna hadha sirati mustaqima na hii ndio njia yangu ya sawa imenyooka fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهو أيوه، الإسلام هو دين حكي بك ياك نهي آية انتم صلى الله عليه وسلم اللي بصمه آية بن مسعود رضي الله عنه ونسيما انتم اللي اللي اللي اللي اللي فanya practical akawachoria line mustaqim katika ardhi alichora line straight kisha akachora kushoto na kulia line line zingine akasema hii ndio njia ya Mwenyezi Mungu Hii ndio njia mustaqim. Na hizi zingine ni subul, njia za pembeni. Na kile kila kila njia fi shaitan. Kwa shaitani anaita watu katika njia hiyo. Kisha akasema anna hadha sirati mustaqima. Na hii ndio njia yangu ya haki ya sawa. Fattabi'u. Fuateni njia hiyo wala tattabi'u subula wala msifate subul. Subul ni hizo njia za pembeni fatafarraqa bikum an sabili. Itapoteza katika njia hiyo sawa. Thumma qala akasema qala wal ahwa'u wal bid'u laysa min ad-din na ahwa na bid'a si katika dini ya Kiislamu hapa tumesoma dini ya Kiislamu ndio haki dini ambayo mtume sasa amekuja nayo ndio ndio ya kweli lakini ahwa matamanio ya nafsi ambayo watu wanaongeza na bid'a na uzushi ambayo watu wameongeza si katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Uislamu atakana wajue hivyo na mtu akwenda tahadhari kitu yote ambayo imeongezwa na mtume jakuja nayo si katika Uislamu afadhali mtu ajiepushe tu na kwa nini mtu anaongeza dini imekamilika na mtume ameleta kila kitu akatuamrisha tufuate njia hiyo kwa nini tunaongeza kama kweli tunampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake tufuate ile mtume ametuletea kwa ile aya mtihan qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni kama kweli nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi kwa ndugu zangu katika imani dini vitu zote ambazo imeongezwa si katika Uislamu kwa ile hadithi ya Aisha katika Bukhari na Muslim man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad mwenye kuongeza kitu katika Uislamu ambayo mtume hajakuja nayo atarudishiwa rad marudut itarudishwa itakataliwa na katika era nyingine wa man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa radun na mwenye kutenda kitendo ambayo si yetu sisi atarudishiwa nizo ahadithi ziko sahihi na Imam Malik bin e, Imam Darul Hijra anasema malam yakun yawmaidhin dinan fala yakunu alyawma dina kile kitu haikuwa dini siku ya mtume leo haizi kuwa dini ile kitu siku ya mtume haikuwa dini. Kwa hiyo leo mtu akileta aseme ni dini haiwezekani. Haitakuwa dini. Na wewe ni imam. <coughs> imam Darul Hijra. Imam Malik bin Anas. Kwa hiyo Muislamu anatakana kujitahadhari na kuchunga na kufuata njia ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha na mtume wake. Ndio hapa akasema wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wala msifate subul njia za pembeni fatafarraqa bikum itawatoa itawafarikisha katika njia ya haki ya sawa thumma qala shaykh asema wa min a'dami an-ni'am na kubwa ambayo mtu yuko nayo neematul islam wa sunna neema ya uislamu na sunna neema kubwa ambayo muislamu atakana kuwa nayo ni neema ya uislamu na sunna wala afiyatu min al-ahwa na kupata salama kutokana na ahwa na neema ndugu zangu ziko nyingi neema ametaja hapa aina mbili ni'amun dhahirun dhahiratun wa ni'amun batina neema ambayo ni dhahir na neema za ndani neema ya, ya, ya, ya dhahir kama vile siha kuwa na afya katika mwili kuwa na mali kuwa na watoto maisha njema neema Allah subhanahu wa ta'ala anapatia muislamu anapatia sio muislamu in neema dhahir hata wanyama wanapewa neema kama hizo wanapewa neema ya sawa na afya na wanyama zingine na nguvu wanazao watoto wengi kushinda wanadamu kuna wanyama wanazao watoto wengi na mwanadamu hana neema Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu in neema dhahir ama neema ya batin, neema ya, ya ndani ya kikimani ni neema ya Uislamu na Sunna na kuwa na afya na salama kutokana na ahwa na bid'a. Hiyo ni neema pia. Kwa hiyo Muislamu atakana kushukuru Allah Subhanahu wa ta'ala neema zote hizo. Neema ya afya na usalama na neema ya Uislamu. Na hii neema ya pili ndo aula, ndo bora zaidi kuwa nayo. Ndio utakuta baadhi ya watu leo kama mtu ana mali, ana watoto, anaona amekasirikiwa, anaona maisha yake si nzuri. Na si hivyo neema ya kwanza ya pili ya imani ndo khairi wewe uko na neema ya dini yako na imani ya kumjua Mwenyezi Mungu hata kama hauna kitu ya dunia uko katika salama lakini huyo amepewa dunia lakini ana neema ya dini yake na imani kwa Allah Subhanahu wa ta'ala haitamsaidia kwa hiyo neema kubwa ni neema ya imani yake kwa hiyo ndio muislamu anatakana tushukuru hizo neema ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ametupatia وقال سفيان بن عيينة katika aimatu salaf anasema ma anasema ma an'ama Allahu ala abdihi ni'matan a'dham min an ya'rifahum la ilaha illa Allah hakuna neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amepatia waja wake kama kuwajulisha la ilaha illa Allah mtu akajua hiyo hii neema kubwa mtu yuko nayo wewe umejua la ilaha illa Allah na Uislamu wengi kwa hakika ndugu zangu leo hii la ilaha illa Allah ni neema kubwa ya Uislamu utakuta wengine hawajui nani Uislamu? Naam, tunamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na ni wao ni Uislamu, lakini utakuta maana yake hawajui. Ukifanyia test baadhi ya Uislamu, kwambia la ilaha illa Allah maana yake nini? Utakuta wengine hawajui. Ila ilaha illa Allah iko na nguzo, iko na nguzo mbili, an-nafyu wal ithbat. Iko na nguzo an-nafyu, kukataa na kuthibitisha. La ilaha hiyo ni nafyu illa Allah ni ithbat kuthibitisha. Kwa hiyo kukataa kila kitu ambayo inaabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu. Msema takana akatae kila kitu ambayo inaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha si Mungu iwe sanamu iwe nini iwe aulia na salihini iwe kaburi iwe waganga kila kitu ambayo inaabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu la ilaha si Mungu kisha inna Allah uthibitishe ibada yote kwa Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake na ibada yako yote mpelekee Mwenyezi Mungu usimshirikishe kwa hiyo mtu muislamu ambaye anaamini hii hawezi kwenda kwa mganga kuangaliwa ama kufunga irizi kwa mtoto wake au nyumba yake kwa sababu yeye anaamini hakuna Mungu isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake lakini utakuta wengine wanabadilisha maana yake wanasema la khaliq ila Allah hakuna mwenye kuumba isipokuwa Mwenyezi Mungu maana hiyo wanasema hivyo lakini maana yake ya hakika la maabuda bihaqqin ila Allah hakuna anafaa kwa afaya anafaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu la maabuda bihaqqin hakuna yule anafaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini ukisema la khaliq ila Allah ama la raziq ila Allah kama vile wale jamaa wanazunguka kwa misikiti jamaa wa tabligh wanazungumzaga hivyo wanasema la ilaha ila Allah la khaliq ila Allah la raziq ila Allah wengine wanasema kuondoa yakini mbovu na kuweka yakini safi hiyo si maana la ilaha ila Allah maana la ilaha maabuda bihaqqin ila Allah hiyo asli ya dini na iko na shurut iko na sharti nane muislamu na iko na nawaqidh kitu ambacho inavunja kama vile udhu ukitawadha baadaye ukitoka na upepo ama usingizi nzito unavunja udhu yako unatawadha tena la ilaha illallah yako pia inazavunjika na wakati islamu islamu takana kujua kwa hiyo hapa shaka anasema neema kubwa ni mtu kujua la ilaha illallah si mujarrad kutamka ujue kabisa maana yake kutamka kila mtu kusema la ilaha illallah toka kitakasuku sasa hivi train kasuku itasema la ilaha illallah maana yake si kutamka na mdomo tu utamke na ujue maana yake utamke na ujue maana yake na uimplement kwa hiyo ndugu zangu neema kubwa ndio hiyo Neema Mwenyezi Mungu amejalia sisi Waislamu na kujalia sisi kujua la ilaha illallah na kufuata sunna na kujiepusha na bid'a. Na hii ndio neema shaka nasema khafia ala kathiri minan nasi, watu wengi hawajui hiyo. Watu wengi wanaona neema ya mali na afya na nini ndio bora. Watu wengi wanafikiria hiyo, shaka zungumzia hiyo pia. Na hapa kataja <clears throat> ala Ibrahim ibn Adham anasema law alima al wa abna al ما نحن فيه من النعم niam la عليه alayhi alayhi bisuyuf huyu katika tabi'ina anasema leo wafalme wangejua na watoto wa wafalme wangejua ile neema tuko nayo ya dini na Uislamu wangetupiga na mafisu ili kwa wivu ile ambao imewakuta wangepigana na sisi neema ya Uislamu kwa sababu Uislamu anakuwa ametulia anaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaamini katika kadari ya Mwenyezi Mungu yale inamkumba anajua ni qadari ya Allah Subhanahu wa ta'ala anatulia ama kafir anakuwa na wasiwasi wala roho yake ijakamili ijatuli aina utulivu wengi wako hivyo na muislamu ametulia na hii ni neema ya uislamu kwa hiyo ndugu zangu yote hiyo ni katika njia ambayo muislamu anafaa kumshukuru naye Allah subhanahu wa ta'ala waqala ibn taymiya qala shaykhuna ibn taymiya anna fi dunya jannah man lam yadkhulaha lam yadkhulu jannata al-akhirah Ibn Taymiyyah anasema na imetajwa na mwanafunzi wake Ibn Ibn, e, Ibn Qayyim katika Madarij Salikin kauli yake anasema katika dunia kuna pepo anasema fi dunya jannatan man lam yadkhulaha yule ambaye hajaingia hiyo hiyo janna katika dunia haingii katika akhira na hiyo ni janna ya imani na Uislamu ni janna ya dunia kama mtu hajapata hiyo siku ya akhira hatapata wakala sheikh kisha akatoa fasili nyingine akasema wakala musannif faqahu Allah ni fasl akhar fasl nyingine <clears throat> anazungumzia فقال akasema wa'lam annahu yajibu ala al-'abdi tajrid al-mutabati lin-nabi sallallahu alayhi wasallam ni wajibu wa mja kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam vilivyo fi al-i'tiqadat wal aqwal wal a'mal katika itikadi yake na katika maneno ambayo mtume ametaja na katika vitendo ni juu ya muislamu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu tumeamrishwa ni wajibu wa muislamu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam hata shahada ya muislamu haiwezi kukamilika paka kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na aya kataji ile aya qul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni samini kama kweli nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni kwa hiyo kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam dalili ya mahaba na dalili unampenda kweli na maulama wengine nasema hii aya ni aya tu mtihani aya test wale wanasema tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam si kwa kuimba kupiga matwari ama kungojea mwaka moja mara moja ndio mtume tumuimbie siku ile amezaliwa si tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja kwa mwaka ndio tum, tumsifu fattabi'uni 24 hours yako yote ndakana umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ndio mahaba yake na mtu ambaye anapendwa mtu anajifananisha naye leo ukiangalia vijana wanapenda wachezaji wa mpira ndio mtu anamevaa shati ya Messi Ronaldo mahaba kwa nyumba yake ameweka picha zake kwa simu amejaza hizo mahaba hiyo watu na kama unampenda mtume sallallahu alaihi na masahaba tunajifananisha na wao kwa muislamu anatakana kumuiga kwa hiyo watu ambao wanadai tunampenda mtume sallallahu alaihi si kwa mdomo ndugu zangu inatakana kumuiga kwa hiyo in kuntum tuhibuna Allah kama kweli nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu fattabi'uni basi nifuateni mimi mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio inakuja kutofautisha haki na batil na wale wa kweli na waongo aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haikuwa kwenu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni kigezo sawa mfano bora kufuatwa kwa hiyo ndio wanafaa kuigwa role model watu wanasema siku hizi ya kuigwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo sisi tunafaa tumuige mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mambo yetu yetu ima katika, katika siasa au katika akhlaq au katika ibadat yote hiyo na thakafa na kila kitu tumuige mtume vile alifanya tukue pamoja na yeye kwa hizi njia zote thumma shaka amesema dhakara almusannif amesema hapa kufanya tahadhar wa mukhalafati amrihi an yani mtu akimkhalifu mtume sallallahu yusiba fitna tukimkhalifu mtume tumeamrishwa tumfuate na tukimkhalifu tunapata fitna na adhab كالي فهي فتنة نعذاب كالي لو الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نفتنة فتنة ما علماء ومتاجة مسيما إن مانيش الشرك نفتنة فتنة كجملة <clears throat> نا كذلك إمام مالك بن در هجرة لتاجة نسيما كنا مطل مكجي إمام مالك مدينة <clears throat> أكيم ولزيته يا إمام متى كفني عمره كتوكيا مسجد نبوي umra umra ni ibada ambayo watu wanafanya haja ma umra na mtume sasa ameweka miqat zile miqat tano ya namlam eh hulaifa qarn yaman iko zile qarn arq izi izi ma miqat ambazo mtume ameziweka tano kwa kila watu ambao wanapita kwa hiyo njia wanatia nia kabla hujafika maka kwa hiyo watu wa Madina wanatia nia dhul hulaifa ni karibu tu ya Madina town city center ya town mbele kidogo unatia nia ya haji ama umra alafu ndo unaenda unaweza kuvaa ihram nyuma kama hapa Kenya watu wakisafiri wanavaa ndege wanavaa ihram yao wakifika juu ya Red Sea kwa ile hudud ya, ya Yemen Yaman inaitwa Yalam Yalamlam hiyo ndio hudud yapo unatia nia ukikuwa juu labik allahumma haji ama labik allahumma umra alafu unaingia katika nusuk kwa hiyo mtu akamkujia Imam Malik akamwambia Imam mimi nataka nianze kutia nia kwa msikiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Dhulhulefa iko hapa, nirudi tu nyuma. Nisivuke Dhulhulefa lakini naanza mapema. Nia yangu nianze kwanza kwa msikiti ya Mtume nipate fadhila. Fadhila kwa Masjid Nabawi, nitie nia yangu ya haji na niondoke. Nipite Dhulhulefa nikienda natia nia. Imam akaambia akhsha alayka alfitna. Na kuogopea fitna. Akasema fitna gani ya Imam? Mimi nimerudi tu nyuma tu nimetia nia ya haji na umra nyuma. Akamsemea aya kusema hujasikia vile Mwenyezi Mungu anasema falihadhari alladhina yukhalifuna amri wajichunge wale wanakhalifu amri yangu ya mtume sallallahu alaihi wasallam antusibahum fitna wasipate fitna au yusibahum adhabun alim au wasipate adhabu kali leo tujiangalie leo watu wameongeza vitu ngapi katika dini hii ni kurudi nyuma tu step kadhaa kutia nia Imam Malik akamkataza na kuogopea fitna hajigeuza kitu yote step kidogo nyuma kutia nia tu ya, ya, hajama ya umra akamkataza tia pale mtume alitilia kwa kwa dhulhulefa hapo hapo unotia lakini leo watu wameongeza vitu hata ambavyo mtume hajafanya wacha kubadilisha ibada ya mtume kidogo tuongeze ama tubadilishe vitu zingine mtume hajafanya aslan tunamuongeza kwa hiyo fitna itapatikana bila shaka kwa hiyo muislamu atakana kuogopa kupata fitna ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ni fitna na adhabu kali na fitna ni shirki hapa anasema وقد فسر الامام احمد الفتنه في هذه الايه بالشرك امام احمد amesema fitna ni shirki akasema faqal atadri mal fitna unajua nini fitna alfitna tu shirk fitna ni shirki kwa hiyo shirki ni kitu kubwa ambayo muislamu atafaa kujiongoza wa akhir adhabun alim ni adhabu kali kwa hiyo adhabu ndugu zangu indakana muislamu aogope kumkhalifu Mwenyezi Mungu kupata fitna kumbe na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tusipate fitna au adhabu kali na adhabu ndugu zangu inakuja adhabu kwa mtu baina ya wa waislamu basahum yani baina ya waislamu na waislamu kugongombana na nini kusirikiana kadhalika na adhabu maadui ya Kiislamu dhidi ya Uislamu yote inaingia kwa hiyo adhabun alim adhabu kali sisi waislamu kwa waislamu ama waislamu juu yetu wasio kwa waislamu juu yetu na hiyo yote inapatikana waislamu kwa waislamu baas bainahum wanachukiana huyu chukia huyu hivi bure mtihani ni fitna hizi na kadhalika wasio kwa waislamu wanasaliti uislamu kwa kila namna kwa hizo ni adhabu kali ambayo Mungu amesadishia kwa sisi kuwa mbali na kukhalifu njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam Thuma qala shaka akasema <clears throat> فمن أعطاه الرسول لو كمتيم تومي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وكمتيم تومي صلى الله عليه وسلم من جبه بون لو كم عاسم تومي صلى الله عليه وسلم ومنجي موتوني كوين يتاري نابا مسلم بيان دكانا أكو انت حذاري أو غوبي كما عاسم تومي صلى الله عليه وسلم كسب كمتيم تومي صلى الله عليه وسلم دليل يكو انجي بوني لو كم عاسم تومي صلى الله عليه وسلم دليل يكو انجي موتوني أغتاج أبا في الحديث ابي هريره الذي وراه بخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة kwa kitabu ya Bukhari ambayo ameandika babu ya tisam bil kitabu wa sunna qal kullu kullu ummatin yadkhuluna aljannata illa man aba mtume anasema watu umma yangu yote itaingia peponi isipokuwa wamekataa wale wamekataa qalu wakasema masahaba ya rasulullah waman ya aba nani atakataa nani atakataa kuingia peponi qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam man a'tani dakhala aljanna mwenye amenitii ameingia peponi wa asani faqad aba na yule ameniasi amekataa yeye mwenyewe kuingia peponi hadithi sahihi rawao Bukhari katika hadithi ya Abi Huraira kwa hiyo ndugu zangu katika imani kumtii mtume sallallahu ni dalili ya kumpenda na dalili ya kuingia peponi na kumaasi ndio hiyo hatari na dalili ya kuingia motoni hatari thumma dhakara musannif akasema anna bid'a muhdatha mardudatu ala ahliha bid'a ambayo imeongezwa ni mardud inakataliwa na inarudishwa kwa watu wake fatajibu mujanabatuha ni wajibu kujiepusha ina wajibu muislamu ajiepushe kabisa na hizo bid'a akasema na kadhalika anufratu minha na, kuji, na kukimbia kuwa mbali nazo kwa hiyo bid'a aina yote katika khutbatul haja mtume sallallahu alaihi wasallam alikizungumza in fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shara al'umuri muhadathatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار hata khatibu jumaa nika, ya nikah kifungua nikah wanatoma khutbatul haja ni sunna ndio khutbatul haja na mtume alikuwa anasoma ni sunna hiyo ya ufunguzi ukitaka kufungua darasa unaweza badilisha ulete ingine lakini hiyo ni sunna mtume alikuwa akileta na hiyo inatahadharisha na inaonyesha watu maneno bora ni maneno ya Mwenyezi Mungu na njia bora ni ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kitu mbaya ambayo imeongezwa katika dini ni uzushi ambayo imeongezwa katika dini. Na kile uzushi inapelekwa tumotoni kwa ni hatari. Kwa hiyo kila bid'a ni upotovu na inakuwa mardud. Na itakubaliwa Ile hadithi ambayo tumepita ya Aisha man amila amal laysa alayhi amru wa furad yarudishwa Kisha qala Imam Malik ibn Anas akasema man zaama anna fil Islam bid'atun hasana faqad zaama anna Muhammad sallallahu alayhi wasallam khana risala. Mtu akikuwa na zama akidhania kuwa katika Uislamu kuna bid'a nzuri kuna bidhaa nzuri tunaweza kuongoza basi huyo mtu ni kama amesema mtume amehini amefanya khiana katika risala kama sisi tunasema hiki kitu tuongeze ni nzuri kwa hiyo ni kama tunamsingizia mtume alifanya khiana hakutueletea kila kitu na mtume sasa amefikisha kila kitu na Allah subhanahu wa ta'ala akasema nimekamilisha dini kwa hiyo kama dini imekamilika na mtume amefikisha katika haja tulida ile haji ya mwisho aliwaambia masahaba hal balagt yani nimefikisha akasema bala akasema Allahumma shahad Mwenyezi Mungu shuhudia nimefikisha amefikisha kila kitu kwa hiyo ukileta kitu ukasema ni bidhaa hasana bidhaa nzuri inaongeza katika dini kwa hiyo mtume akutufikishia hii ni nzuri wewe umeleta kwa ni kama unasema mtume alifanya khiana mtume akutufikishia hii wewe ndio umeleta bali kila kitu nzuri mtume ametuambia na mbaya yote mtume ametuhadharisha nayo kwa hiyo haifai muislamu kudhania kuna bidhaa na hii bidhaa hasana ile watu wanasema kuna hadithi inasema hivyo ni ah, maudhu aslan au dhaifa kuna man sanna fil islam sunnatan hasana hiyo ndio iko katika hadithi mwenye kufanya katika Uislamu sunna nzuri atapata ajri ya watu wote ambao wamemfuata na sunna nzuri si kitu wewe umeleta sunna ambayo imesaulika ukafanya wewe watakukopi mfano sahi kuna sunna ya siwak ukaambia watu kabla kutawadha pigeni mswaki ni mzuri watu wakafanya utapata thawabu ama salatu duha ile swala ya asubuhi paka saa sa sita na saa tano ile mchana pale kabla jua jafika katikati watu wa swali duha ukawafundisha fadhila ya duha ukaanza kuswali watu wakafuata na labda hawajui utapata hiyo thawabu lakini si sunna kitu ati wewe mtume akufanya ukaleta katika Uislamu hapana ile kitu iko katika dini watu wamewacha ni vitu nyingi ambayo waislamu wafanyi katika Uislamu kwa hiyo ukikumbusha watu na wakafanya kwa sababu yako utapata hiyo ajr thumma qala shaykh akasema wa salamatu din din alabd fi tahqiqi ittiba' na salama ya dini ya muislamu ya mja ni kuhakikisha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wa hajr al-ibtida' na kuwa mbali na bid'a hiyo ndio salama ya dini ya Kiislamu wewe kitu ni kufuata mtume sallallahu alaihi wasallam jaribu fuata angalia kila kitu ambacho mtume alifanya ufuate na kama ni uzushi jaribu jiepushe nayo yote hivyo hivyo ndio utakuwa salama yako utakuta watu wengi hawajui hizo utakuta mtu mathala ni ami awam hawajui hii ni sunna masi sunna ndio umuhimu wa kusoma ndugu zangu na kuhudhuria durus utapata faida kama hizi lakini mtu akikaa tu hawezi jua mtu wa bid'a akizungumza ataona ni sawa tu atachukua tutasuna kija kuzungumza ndio hivyo atachukua tu wale tu awamu wa kawaida hawajui kwa hiyo ukijua sunna usome hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam usome dini ujue hizi ndio sunna hizi hazikuwa kwa hiyo mtu akifanya kitu yote hakuna utajua hii kitu hakuna kwa ibada zote kwa hiyo muislamu atakana ajitahidi ajifunze dini yake na ajitahidi afuate yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha kadhalika ndugu zangu al-amali ya, ya, ya mwanadamu haikubaliwi paka tufuate itiba tufuate mtume sallallahu alaihi wasallam amali yote amali ya muislamu itakana sharti mbili al-ikhlas al wal-mutabaa ikhlas na mutabaa kwa ikhlas ni kufanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na mutabaa ufuate vile mtume alifanya amali yoyote haitakubaliwa paka sharti mbili patikane hiyo iwe swala somo haji zaka sadaka kila kitu kwanza ni ikhlas unafanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ukifanya kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inakubaliwa wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu din na ya pili ufanye vile mtume alifanya kama ni kuswali mtume alisema sallu kama raitumuni usalli kama ni haji akasema qudu anni manasikukum alaykum bi sunnati kwa njia yangu ile alikuja nayo kwa hiyo tunamuiga ndio dalili ya kukubaliwa kwa hiyo mtu akifanya vyote bila kufata mtume sallallahu alaihi wasallam haitakubaliwa kadhalika ndugu zangu katika swali ya kabru watu wanaulizwa man rabbuka swali tatu ile man rabbuka madinu kama nabiyu kwa hiyo kama mtu alikuwa anamjua Allah subhanahu wa ta'ala atajibu Allahu rabbi kama alikuwa anajua mtume sallallahu alaihi wasallam akiuliza man nabiyu kana alikuwa anafuata sunna zake anasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabii na kama alikuwa anafuata Uislamu vilivyo anasema alislamu wa dini lakini kama mtu alikuwa anafuata njia tofauti kwa hiyo atashindwa kujibu kwa hiyo hizi ni, ni tahadhari kwa muislamu atakana jitahidi afuate njia ya mtume sallallahu kila kitu kutuma qala kashema sheikh wa min shairi ahli sunna min shairi ahli sunna ittiba athar sahaba na katika shairi ya ahlusunna ni kufata athari ya masahaba masahaba ni wale walikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam waliishi na yeye wakaona wahi kishuka wakafunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam tufuate njia yao ndio watu njia ya salafu salih wema waliotangulia masahaba na matabiin tufuate njia yao kwa sababu hawa ndio walikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam walihudhuria waliangalia wahi kishuka walisikiza kila kitu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ni katika athar na shiari ya ahlusunna kufuata njia hiyo na muislamu akifuata njia na kabaki katika salama kwa sababu yale mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza na masahaba wamekuja kufanyia tatbiq katika hali zao wakala Said bin Jubair anasema ma, ma lam ya'rifu anasema lam ya'rifu albadriyun falaysa min ad-din ile kitu badriyun masahaba ambao walipigana katika badr hawakuwa wanajua si katika dini ndio angalia vile ameweka anasema zile vitu badriyun ni masahaba kwa ujumla kama walikuwa hawajui nyinyi mkafanya na wao hawajui basi hiyo si katika dini kwa hiyo dini takana kufuata yale ambayo masahaba walifanya na Imam Malik pia alikuwa amesema kitu ambaye haikuwa dini siku za Mtume sallallahu alaihi wasallam na leo haizi kuwa dini ndio hivyo tu kwa hiyo muislamu anatakana yale Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na mtume wake tufuate ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada si tukiamini kama vile wale waliamini wa kwanza tumeongoka na wale walitangulia ni wa masahaba na aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema sabiquna alawwalun min almuhajirin wal walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an as alawwalun wa kwanza wametangulia min almuhajirin katika muhajirin wale masahaba walitoka Makka kwenda Madina wal na wale walikuwa Madina wakiwapokea walladhina tabauhum biihsan na wale ambao wanawafuata wao kwa ihsan njia yao radhiyallahu anhum wa radu an Mwenyezi Mungu iko radhi na wao na wao kuna radhi Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kufuata njia yao tu tumeamrishwa na Allah Subhanahu wa ta'ala na Allah Subhanahu wa ta'ala kuna radhi na nyinyi kisha shaka katoa fasli nyingine وقال مصنف anasema wa'lam anna al-'abda ma'murun bilistimsaki bilwahi jua kwamba mja anaamrishwa kushikamana na wahi na wahi inajumuisha Qur'an na Sunna Qur'an ni wahi na Sunna ya Mtume sallallahu ni wahi Mtume alikuwa zungumzi maneno yake isipokuwa wahi kwa yote ni wahi na sisi tumeamrishwa ndio Allah anasema katika aya Mwenyezi Mungu anasema fastamsik billadhi uhiya ilaik shikilia kwa yale ambayo tumekuteremshia na ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na sisi kwa ujumla kadhalika na Qur'an imebainisha kulli shay li anna al-Qur'an tibyanu kulli shay wa huwa hudan wa rahma na, na Qur'an imebainisha kila kitu na ni huda niongoze na rahma lilmuslimin kwa Uislamu kwa ujumla kwa hiyo tumeamrishwa kufuata Qur'an na Sunna na kwa al-Qur'an yujma yajma amrain yani imekusanya mambo ahaduma anasema annahu ishtamala ala idah mantaja ilehi yani ime, imeelezea yale yote ambayo imekuja kupitia katika Qur'an yani imekuja kuweka wadhi yani zile vitu zote ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'an ya pili ya pili ittibahu yuthmiru alhidayah alhuda wa rahma kufuata Qur'an inapelekea kupata hidayah kutoka Mwenyezi Mungu kwa hiyo Qur'an ya kwanza inakuwa imetuelezea kila kitu imebainisha kila kitu na ya pili ukifuata hiyo Qur'an utapata hidayah na rahma kutoka Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ina fadhila ya kufuata kadhalika na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam mantakana afanye thumma atama ta'lilu bi anna rasul sallallahu alaihi wasallam akaelezea shaka kikamilisha akisema hiyo kaul anasema qad tarakna ala mithli bayda mtume akatuacha kama vile weupe sana lailuha wa naharuha sawa usiku wake na mchana wake ni sawa yani mtume amebainisha dini na akawacha masahaba weupe wazi amebainisha kila kitu usiku wake na mchana ni kama sawa ametuacha ametubainisha kila kitu kwa wazi kisha wadalla ummatahu ala khairi ma alimahu lahum na akaelezea umma wake khairi yote ambayo wanajua wanataka watu wajue wa andharahum sharra ma alimahu lahum na akatuonya shari zote ambayo anajua kwa hiyo mtume amebainisha kila kitu na akatuelezea kila kitu ambayo yeye anajua ni khairi kwetu na akatuonya kila kitu ambayo anajua ni shari kwetu na hii ni katika shida ya hirsi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuacha uislamu katika sawa salama alielezea kila kitu na alibainisha kila kitu Allah Subhanahu wa ta'ala akasema harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim harisun alikuwa hisi kwa watu wapate haki na hidayah harisun alaykum wa bilmu'minina raufur rahim kwa hiyo ni sifa kwa mtume sallallahu kwa waumini thumma dhakara anna nabii sallallahu alayhi wasallam bayana ma yahtaju ilayhi an-nas akataja Sheikh pia mtume sasa amebainisha kila kitu ambayo wanadamu wanahitaji bayanan tama bayana ambayo ni sawa kabisa kwa hiyo hakuacha kitu isipokuwa amebainisha kila kitu hapo akasema sallallahu sallam katika qala Abu dharin tarakna Rasulullah sallallahu sallam wama ta'irun asema wama ta'irun yatiru bijanahi bijanahi illa indana minhu ilmun rawahu ibn hibban ni hadith sahih wa isnadu sahih anasema abu ذر mtume alituacha na akatubainisha kila kitu hata ndege ambayo inapaa alituelezea hali zake hata ndege ambazo zinapaa alituelezea mambo yake yani ni kama ametuelezea kila kitu hata ndege ambazo zinapaa alituelezea hali zake za ndege zinapaa juu kwa hiyo inamaanisha alibainisha kila kitu thuma qala shagha sema nata, nata, ba'dahu kwa hiyo haifai mtu akuwe na taklif baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani tusikue na taklif baada ya kubainishiwa dini na kuwekewa wazi, usikue na taklif. fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum min qablina kathrat masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, na waliangamia wale walikuwa kabla sisi kwa swali nyingi walikuwa nauliza na wanakhalifu manabi zao. Kwa hiyo dini imekamilika, imefanywa kila kitu. Kwa hiyo tusikue na taklif katika dini yetu, tusifanye uzito unauliza hii kwaje hii kwaje hii kwaje alafu na khalifu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam inaharibu kama vile waliowatangulia walikuwa hivyo وقال عند البخاري من حديث انس كتج حديث البخاري كنا عند عمر انا سمع tulikuwa katika Umar bin Khattab pamoja faqal nuhina ani takalluf tulikatazwa taklif nyingi Umar bin Khattab anasema mithil hadha alhukmu raf'u na ni hukumu yake ni raf'u ambayo alikuwa anazungumzia kuhusu akisema nuhina ni mtume ametunyima kwa hiyo hukumu yake ni hukumu ya raf'u kwa hiyo Muislamu haitakani kuwa na takalufu katika dini. Akataja hiyo hadith ana nabii sallallahu alayhi hadithi Abi Huraira katika sahihi katika sahihain anasema anna nabii sallallahu alayhi wasallam qala fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathra kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Na hii hadithi sahihi katika Bukhari. Anasema waliangamia waliotangulia kabla sisi kwa sababu ya swali nyingi ambao walikuwa wakiuliza ambazo zingine hazina maana na wakikhalifu manabi zao thuma qala musannif akasema la na'malu fi amri dini birra'in alladhi la yastanidu yastanidu ila aslu min ash-shar' anasema sisi waislamu haifai wala haitakikani tutende katika dini yetu kwa rai kutumia fikra rai ambayo haina mwongozo katika asili ya sheria rai inatakikana katika dini mafi mushkila unaweza kutoa rai yako lakini maadamu inaendana na, na dini inaenda sawa sawa na sheria lakini ukitoa rai kwa fikra yako tu mimi naona hivi kwa fikra yako ambayo ina khalifu Uislamu hiyo ni nakatazwa na hapa anasema fa inna rai nu'an rai ni aina mbili ahaduma anasema ya kwanza rai mahmud rai nzuri na hiyo rai ambayo inaenda na sheria umetoa rai naona hivi naona hivi na ni sawa inaenda na sheria na ya pili wala akhir rai madhumum rai ambayo imekatazwa na hiyo ni ambayo unafanya inakhalifu sheria kwa hiyo hizo ni baadhi ya vitu ambayo ametaja kisha akazungumzia fasl akhar sijui kama tutamaliza eh akazungumzia fasl nyingine acha tajaribu summarize pale tutafika قال anasema Sheikh anna wa'lam anna fadla al-ilmi wa ahlihi adhimun jueni kwamba fadhila ya elimu na watu wa elimu ni tukufu na hapa inazungumzia kuhusu elimu na fadhila zake na watu wa elimu kwa hiyo hapa inahimiza muislamu kutafuta elimu na kujua na kujitahidi katika kusoma na uislamu ni elimu kwa ujumla na hapa ndo ameingiza katika hii akasema fadhila elimu akasema ibn qayyim kitabun wasi'un anasema ibn qayyim kuna kitabu ambayo ni wasi' ambayo imezungumzia fadhila elimu miftaha darus saada Miftah Darussaada katika mujalada ya kwanza na ya pili nusu yake anasema imezungumzia fadhila za elimu. Kwa hiyo mtu anaweza kurudi hapo na kuangalia. Na Sheikh Abdulrazak Al-Badr ana kitabu Shadharat al-Ilm na fadhila za elimu nyingi amezungumzia risala ndogo kwa hapo. Kwa hiyo na hapa shaka anasema na fadhila za elimu zimekuja katika Qur'an na Sunna, imetajwa nyingi, aya nyingi zimetajwa katika Qur'an na Sunna. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema inna yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wale ambao wanamogopa Mwenyezi Mungu katika waja wake ni maulama, yani ambao wamepewa na elimu aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa'u yarfa'illahu alladhina amanu minkum Mwenyezi Mungu anainua daraja katika wale ambao wameamini walladhina utul ilma darajat na ambao wamepewa elimu katika daraja aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema hali yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun je wanajua wako sawa wale wanajua na wale wajui kama na wako sawa kwa hiyo kuna elimu kwa juu na ingine Mwenyezi Mungu anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ulizeni wale mmepo elimu kama nyinyi hamjui kwa hiyo fadhila za elimu nyingi na katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam pia zimekuja hadithi nyingi man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahla Allahu lahu tariqan ila aljanna mwenye kutafuta njia ambayo ya, ku, ya kutafuta elimu Mungu anamfungulia anamfanyia rahisi njia kuingia peponi kwa hiyo mwanafunzi ama anakuja katika darasa ama kwenda kusoma ametafuta njia ya kutafuta elimu kwa hiyo Allah anamfungulia njia peponi kwa rahisi kadhalika خيركم من تعلم القرآن وعلمه بروين ولينا فنش قرآن جفونزا نكتك إليمو نكذلك إلى حديث لو سمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمه وفاتهم الملائكة وذكر وذكرهم الله فيما عندهم في حديث واتك كتانا لو موتك كتانا لو اجتمع قوم في بيت من بيوت الله kama watu wamekutana katika misikiti yatuluna kitabu Allah wanasoma kitabu Mwenyezi Mungu watadarusuna bainahum wanafundisha baina bainao illa nazara tahlimu sakina utulivu inashuka wakashatu rahma na rahma Mwenyezi Mungu inawafunika wadhakarahum Allah fi ma indahu na Mwenyezi Mungu anawataja pamoja na wale ambao wako na wao na katika ni malaika ala kuli hal kuna ahadithi na ayati nyingi zinazungumzia hiyo wa elimu ni kitu muhimu na shaka sema thumma qal wa annahu yani elimu hiyo yukhad an ahlihi elimu hiyo inachukuliwa kutokana na kwa ahli zao wale watu wa elimu hapa ninazungumzia ulama tena ahlu sunna sisi ni wanafunzi sisi tuna, tuna report tu ya mashaikh lakini inachukuliwa kwa elimu ya ahlu sunna vitabu kama ya mashaikh na maulama wakubwa ama unukulu kwao ufikishie watu elimu inachukuliwa kwa hawa watu kwa ulama kibar arrasikhin arrabbaniyin wale ambao wametulia katika elimu na tumeamrishwa tuwaulize fasalu ahla dhikri in kuntum ta'lamun ulizeni wale mmepewa elimu kama nyinyi hamjui kwa elimu inachukua kwa hawa watu siwe kwa comedia kwa youtube sikia shekhi yote anaongea unachukua hujui ni nani ni mshia sunni ni ama ni, si ni wale e, e wale wakafiri wale ambao wanajifanya waislamu orientalist wanajifanya waislamu si waislamu kwa ni hatari usichukue elimu kwa mtu yote ndipo anasema wa yukhadhal ilm an ahlihi inachukuliwa kwa watu wake maulama katika halu sunna bitalaqi tena asema bitalaqi kuchukua kutoka kwao direct bitalaqi usikie kwa mdomo yao wamekaa na wao ndio nako watu wanafanyika rehla mtu anaenda safari kwa shekhu fulani anakaa na yeye unajua kitu recorded unaweza kusikia recorded baadaye la basa lakini ukiwa na shekhu unaweza kuuliza shekhu hapo sijafahamu nini nini ndio unaona watu wanafungaga safari mtu anaenda kukaa na shekhu anasoma anarudi hiyo ndio elimu kwa hakika lakini sasa hakuna otherwise tunapata ya recorded na watu wako mbali tunaangalia ala kuli hal yukhadhu al-ilm an ahlihi bitalaqi yani face to face direct na yeye na mashekh wasual kadhalika wasamaa na kusikiza kwake wasual na uulize matul suhba tul suhba muda mrefu si unakaa na shekh siku moja wiki moja wiki mbili mwezi mbili tatu inaisha tul suhba unakaa na muda wengine walikuwa nakaa mwaka tano kumi ishirini anasoma kwa shekh alafu kirudi kwao anafaidisha watu hiyo ndio ndio muhimu tul suhba kwa intakana kukaa nao zaidi لما قال في حديث عبد الله بن عباس مرفوعه هي حديث عبد الله بن عباس تسمعون ويسمع منكم mutasikia na watasikiza kutoka kwenu wayasma'u mimman sami'a minkum na mtasikia kwa wale ambao wamesikia kutoka kwenu rawa Abu Daud wa isnad sahih kwa hiyo amesema mnasikia na unasikia kutoka kwao kadhalika ويؤخذ كذلك بالسؤال hapa kadhalika bisual fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kwa hiyo sual kadhalika ni katika njia ya elimu unauliza alafu unajibiwa na yote ndugu zangu haizi patikana paka ikue muda tula zama na tumesema lazima ikue muda mrefu ndio hapa anasema alladhi yanbaghi na intakana ikue kwa muda mrefu qala anasema kana rajulun yaktalifu ila rajulin 30 sana yataallamu minhu mtu alikuwa anakaa kwa mtu mwaka 30 anajifunza kwake 30 years eh mwaka 30 si kitu rahisi rawau abu nuaim fi alhilya kwenye kitabu anasema watu walikuwa anakaa kwa mtu 30 years anajifunza kwake si kitu rahisi walikuwa wanafunza mtu akitoka anakuwa ni kweli ya alim lakini leo utaona watu mtu kidogo tu amesikizisia kwa YouTube anazungumza na alama huyu ni alim shekhu mkubwa eh hiyo mtihani siku hizo ndio hiyo muislamu atakana kujiepusha na vitu kama hivyo kisha akasema wafi akhbar Abul Qasim At-Tabarani rahimahullah anasema qal annahu qila lahu yaliulizwa bima hasalta hadha ilm elimu yote ulipata wapi waliulizwa Tabarani akaulizwa ulipata wapi qala akasema bijulus ala albawari 30 sana nilikuwa na katika bahari bahari ni sehemu ambayo ilikuwa nakaa katika msikiti nilikuwa nakaa kwa hiyo msikiti 30 years ndio nimesoma hiyo elimu niko nayo nimepata huko aliulizwa eh, sheikh hii elimu kubwa umetoa wapi akasema nilikaa 30 years ndio nimesoma hiyo elimu na maulama wengine wengi wana fadhila zao na rihlati za elimu kama hiyo mfano Bukhari sahih Bukhari aliandika kwa muda gani sahih Bukhari wacha elimu yake 16 years sahih Bukhari ametumia 16 years kuandika hiyo ni kuandika tu sahih Bukhari 16 years na elimu yake nyingine kwa hiyo walikuwa wanajitahidi maisha yao watu walikuwa wanajitahidi kusoma na kitu kama kwa elimu ni kitu muhimu ndugu zangu kisha akasema makala Sheikh wa min laysu min ahli min ahli fala yukhad anhum na kama mtu si ahli katika ile watu ahli ilmu achukuliwe kutoka kwao usichukue kutoka kwao na hawa ni wao watu wa kawaida ambayo wanajifanya maulama Allah musta'an Mungu tupatie salama kwa hiyo haitakikani kuchukua kwao kwa hiyo watu wanatakana wachukue kwa ulama arasikhin na watu ambao si katika ulama wasichukue kisha akasema وقد روى عن علي نسمع بسند ضعيف نسمع ان هذا علم دين فانظروا أم تنقضون دينكم ابن سيرين كذلك لكجا نا ني أثر أنا سمهين هذا علم دين إن هذا علم دين حقيقة إليم ديني إليم ديني فانظروا angalieni amman taakhudhuna dinakum angalia dini yako unachukua kwa nani si kwa kila mtu si kila mtu anakuambia unachukua kwa sababu hii ni dini yako ni imani yako ya kesho kiyama ikusaidie jana ama nar kwa hiyo mtu anaweza kukupatia kitu si sawa kwa hiyo unachunguza mambo ya dunia leo watu wanachunguza utakufanya kazi biashara na mtu unauliza hii kazi kuna biashara huyo mtu ni mzuri nifanya naye eh hey, huyu jamaa yuko aje unachunguza nitakuhamia hii eh hey, majirani wako aje yani mambo ya dunia tunafanya hers lakini mambo ya dini mtu wote tu anatutumia clip chak sikiza hata wale wanatuma kwa WhatsApp na nini nitakana kuchunguza huyu jamani nani ametuma andika reference chini imetoka kwa nani kitabu hiyo hiyo hiyo nakala umeandika imetoka kitabu gani cha gani si unatutumia tu kwa hiyo muislamu atakana kuchunguza hii dini ni elimu dini ni elimu lazima uangalie hii elimu dini yako unachukua kwa nani elimu ni dini kwa hiyo unaangalia unachukua kwa nani si kuchukua tu ana kuli hal kwa sababu ndio unakuta wengine wanapotea wanaweza potezwa na kitu moja tu akapotea maisha yake na imani yake ikapotea kabisa kwa hiyo hirsi ni wale wema waliotangulia kuwa wanaogopa, wanachunga, wanakataa. Sasa labda unaweza kuambia wewe mtashaddid, kwa nini unakataza? Ndio ni hali ya dini yako. Walikuwa wanakataa kwa sababu walikuwa wanaogopea dini ya imani yake. Yeye eh, anaogopea imani kuna right. Anaye iko na right kwa sababu anaogopea imani yake. Wewe waliotangulia nakuliwa, kumbuki jina yake, alikuwa akitembea akisikia ahlul bid'ah, hachukui kutoka kwao mara akapita alikuwa na huyo mtu ahlul bid'a anasoma Qur'an sauti nzuri akafunga masikio akapita watu wakamwambia unafunga masikio kwa nini Qur'an tu jamaa anasoma Qur'an haizi kukuathiri na kitu yote akasema sitaki mahaba yake niingie kwa roho yangu nikimsikia Qur'an yao sauti mzuri ndio mpenda. mahaba ndio mpenda alafu baadaye ndaweza kuchukua ile kitu yuko nayo hebu angalia alikuwa unaogopa anakufunga na ni jamaa anasoma Qur'an sasa watu bida wengi kwa sauti nzuri anaweza kusoma mashallah yuko qari unasikiza lakini unaweza kumpenda baadaye anaweza kutoa siku moja muhadhara manini ukachukua na labda si kitu ya sawa kwa hiyo walikuwa wanachunga kitu kama hiyo kwa hiyo Muislamu anatakana kuangalia na talaba eh, uh, kwa yule ambayo anajifunza kutokana kama ulama na tula zaman kama vile tumezungumzia na inakuwa ni aula kwa hiyo ndugu zangu katika imani tangia haraka kwa sababu ya muda Shaka amesherehesha mambo mengi zaidi hapo thumma qala shaka sema thumma qala musannif anasema hapo wa sharu haulai anasema sharu haulai aruusu juhal ubaya watu waovu ni wale ruusu juhal walladhina yattabi'una mutashabih na wale ambao wanafata mutashabih katika Qur'an ama katika nusus ruusu juhal ruusu juhal wale wa, si maulama wanajifanisha na maulama au wanatoka ruusu juhal kwa hiyo muislamu ndekana kuwa mbali nao ndio ile hadithi ya mtume sala sala anasema hii ina madhakara hala nas mtume alitaja fi akhir fi akhir zaman alitaja hali ya watu fi akhir zaman fi hadithi abdullah الله بن na hii hadithi katika sahihi صحيحين قال ittakhadha اتخذ الناس رؤوس الجهالة فسئلوا فأفتأوا بغير علم فضلوا أضلوا watu walichukua ruusu juhala watu kama maulama wakauliza, ambayo bila elimu wakatoa fatwa, wakachukua, wakapotea na wakapoteza wengine. Kwa hiyo nakuli hal Muislamu anatakana kuchunga dini ambayo anachukua ili achukue kwa maulama ambayo wanajulikana, wala asichukue kwa watu ambao wanajifanisha na maulama na si maulama. Kwa ni hatari na wale ambao waladhina waladhina yatabiuna e, mutashabih na ambao wanafuata mutashabe ni watu ambao wanafuata aya zile mutashabe si muhakama alafu wanajaribu kufuatilia na kutolea kutole, hujja kwa hiyo na kufanya taawil kwa hiyo ni hatari pia watu kama hao famma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min wale ambao kuna kwa nyoyo zao zaygh zaygun upotofu famma alladhina fi qulubihim zaygh yani upotofu fayattabi'una ma tashabaha min wanafuata zile zikona tashabaha si muhkama kwa hiyo ni hatari katika ayat na nini kwa hiyo muislamu atakana kuchunga na kujiepusha na vitu kama hizo kadhalika shekha anasema wa, wa, wa hatana anasema taifatan qad fas, qad fasha amrahuma anasema hii hawa watu hizi hali mbili wamesha spread sai wako wengi prosu juhal na wale wanafuata mutashabi kwa hiyo wako wengi kwa hiyo wanaongea wanatoa fatwa unaweza kutoka kwa youtube kwa muhadhara na nini ndio shaka akazungumzia shaka kaongea mambo mengi hapa akaelezea akaelezea umuhimu ya ikhlas na watu kufanya da'wa na nini si lazima ati mtu akuwe na watu wengi ama utaonekea kwa TV ama ikuje kamera anasema kuna wengine wanatoa bila kamera haizi toa muhadhara paka kamera mbele yake eh akazungumza mambo nyingi akasema wengine wana, wanafanya wapata shuhura na vitu kama hizo yote anasema ni hatari muislamu afaa kujiepusha katoa mfano kuna baadhi ya maulama walikuwa hata wajulikani na darasa yao watu elfu mbili wanahudhuria na watu walikuwa hawajui hata kitembea kwa barabara kuna mtu anamjua lakini akikaa kufundisha watu elfu mbili wanajaa kwa neema ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo anakuwa anasema yote hiyo Muislamu anatakana hapa shaka kazungumzia mambo mengi kuhusu hiyo. Tuma dhakara akasema akhira akasema mwisho akapa hapa akasema wa yuqbadu al-ilm al-ilm biqabd al-ulama na elimu inachukuliwa kwa kuondoka kwa maulama. Elimu inaondoka kwa kuondoka maulama, yani kifo za maulama. Maulama kifariki ama kibara ulama kiondoka, basi wanakufa na kufa, basi inabakia hakuna maulama hakuna. Sawa, wale wamebakia ndio sasa wanakuwa ni maulama na si maulama. Kwa hiyo ni hatari wa elimu inachukuliwa kwa kabla ulama ni kweli qala kama qala nabii sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yaqbidu alilma intizaan Mwenyezi Mungu achukue elimu kwa watu hivyo hivyo tu ama kwa roho za watu hivyo hivyo tu inna allaha la yaqbidu alilma intizaan yantazi'uhu min alibad kuachukulia kutoka kwa watu ni kunyang'anya elimu yako moja kwa moja Mungu achukue hivyo walakin yaqbidu alilma biqabdi alulama Mungu anachukua elimu kwa kuondoa maulama maulama akiondoka halas tauliza nani swali tunatafuta swali wale ulama wakubwa hakuna ndo kwa hiyo mazama zetu karibu walipofariki Sheikh bin Baz ni katika kibaru ulama anajulikana na Sheikh bin Uthaymeen na Sheikh Albani fitna ikatokea sana siku hiyo alikuwa hata wa jamaa wamesababisha mafitna walikuwa naogopa walikuwa naogopa wakitaka kufanya kitu bin Baz akiambiwa anatoa fatwa dunia mzima anashtuka lakini walipoona bin Baz ameshaondoka Albani ameshaondoka Uthaymeen ameshaondoka wakafanya vile wanataka na wale wale mabakia wakakuwa waheshimu wale kwa kina Sheikh kina Abada waheshimu hao kwa hiyo ni mtihani kwa hiyo nao wamebakia wakiondoka nani watabaki sasa na ni mtihani kwa hiyo watu elimu ndio hapa tupia shaka akasema fanya hirsi watu kuchukua elimu kama mashaka bado wako kabla hujaondoka chukua elimu yao na nini kwa sababu kiondoka itakuwa ni hasara fa thumma dhakara shaka akasema fasili nyingine akatoa qalaka to fadl anasema wa'lam anna anna Allah ama amara biluzumi jamaa Mwenyezi Mungu ameamrisha kujilazimisha na jamaa jamaa ya Uislamu biluzumu jamaa wa nahyu anil furqa na Mungu amekataza alfirqa akasema waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamaneni nyote kwa kamba ya Mwenyezi Mungu wala msifarikiane na katika asli ya dini Muislamu kana jamaa watu ungane wala sifarikiane wala takunu minal mushrikin من الذين فرقوا دينهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Mwenyezi Mungu anasema wala takunu minal mushrikin wala msiwe kama washirikina makafiri ambayo minal ladhina faraqu dinahum wa kanu shi'a wa ambao wamefarikisha dini yao wakakuwa makundi na makundi alafu hiyo kundi kundi kullu hizbin bima ladihim farihun kila kundi kwa ile kutokana na furahi kwa hiyo ni hatari kama sahi katika sah ile hadithi mtume sasa sasa sataftari kullu umma 73 firqa kulluha fi nar ila wahid umma itagawanyika kundi 73 yote itaingia motoni isipokuwa moja wakamuuliza man hum ya rasulullah wakamuuliza kundi gani wakasema wale toka kama mimi leo na masaba zangu kwa hiyo ndugu zangu muislamu atakani atakana kushikamana katika haki na kufata sunna mtume sallallahu alaihi wasallam kujiepusha na furqa na wahda itaungana watu wakirudi katika haki watu wakirudi katika haki umoja na undugu itapatikana lakini kila mmoja akikuwa na firqa yake tunafarikiana tunafarikiana huyo kiko na kundi unayo kundi unayo kundi kila mtu na, na amiro wake na, na kitu wanatumia kama vile sahi hiko na kabla hapo mu'tazila khawarij jahmia murjia makundi zilitokea alafu baadaye zikatokea makundi zingine kama sahi hizi katika saha jamaa tabligh ikhwan muslimin hizbu tahrir sema jihadia makundi kundi ikhwan muslimin ziko Misri jamaa tabligh ni wale wa Hindi wamespread kitabu hali kwa hiyo kama huko na wao na wasomali wako na yao zingine i'tisam islah hakuna zao na isada wengine i'tisam wengine islah ni wa group hawa wanachukia hawa hawa wanachukia hawa na kila mmoja anapenda kule kitu na hiyo ndio mtihani tumekatazwa kwa hiyo muislamu mtakana kufuata sunna na ndio maulama wanarusha watu katika manhaj salaf sio turudi katika manhaj salaf vile masahaba walikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam tukue hivyo tu kundi zingine kuja tunawacha haitakikani vile mtume alikuwa na masahaba sisi wote waislamu tukue kwa njia moja hiyo tu tufuate Qur'an na Sunna kama vile masahabu walifahamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam basi wasema utakuwa kitu kimoja lakini watu wakikataa hata saa hii watukana wanafuata manhaji salaf ni kundi lingine wanasema hivyo na si hivyo hao wanafuata manhaji na wanaulingania watu warudi katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si kundi aina amir wao na kiongozi wao wanafuata tu haki na sunna nao inaweza kutokea ikhtilafu baina yao kwa rai kwa, kwa fikra lakini maadamu manhaji ni hiyo tu maana manhaji ni moja na wote aseme mimi nafuata maza ikhwanu muslimin Hassan al-Banna sayyid Qutb ndo walianzisha jamaa tabligh ni eh, Muhammad Ilyas zibu Tahrir eh, na Bahani ule Palestine na wazi grupu zingine kuna kila moja kuna na grupu zao ala kuli hal wao walianzisha hizo vitu ama na salaf ilikuwa kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam na mehusia hiyo na aya za Qur'an mehusia watu wanarudi katika manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba basi na kataji aya شيخ عمي تاجر سورة النساء نسمي آية ومن يشق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وسات مصير ومن يشقق الرسول نولى ان بيوت مخاليف صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبينه الهدى بعد حكي نهدى كبينك كواو ويتبع غير السبيل المؤمنين وكفر انجيا بيسي واؤمني انجيا ويتبع غير السبيل المؤمنين وكفر انجيا بيسي واؤمني لاني ما الصحابه بسبب السيف واو اللي هو المؤمن وكوانزا wakafuata njia ambayo si waumini hao masahaba walikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam njia yao tusipofuata nuwallihi matawalla tutawaacha katika njia ambayo wamechagua wanuslihi jahannam na watafufuliwa siku yao ni motoni wanuslihi jahannam wasaat masira na sehemu mbaya ya kuwa kwa hiyo aya ndugu zangu inaonyesha kuwa njia ambayo tunataka tufuate ni njia ya masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam ثم قال شاء akasema wa khairu dunya wal akhirah fi luzumi jamaa na khairi ya dunia yote na akhira yote ni muislamu kujilazimisha na jamaa ya Uislamu ambayo katika haki na mtume akasema alaikum bil jamaa wa iyyakum wal furqa hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na hii katika Tirmidhi na hadithi sahih alaikum bil jamaa kweni ole wenu kwa jamaa shauri na jamaa wa iyyakum wal furqa na mjiepushe na furqa kwa yote hiyo ndugu zangu muislamu anatakana kuwa mbali nayo kadhalika hapa akasema aljahilia wa nisbatuha ila jahiliya dalilu ala qubhiha yani nisba ya jahiliya wale ambao watakuwa na furqa ni katika kujifanisha na jahiliya ubaya wake kwa sababu kila kitu ambaye ni ovu inasababishwa na jahiliya pre-islamic period wale ambao walikuwa kabla wa islam kwa yote hiyo ndugu zangu tutamfanya haraka haraka tumalizie inshallah na time imeenda akataja fasili nyingine anasema musannif amesema ta'lam wa min wa min wajibi shar'a taatu ulati al umur na ni usul nyingine usul nyingine muhimu katika wajibu wa kisheria kutii viongozi wa Kiislamu viongozi wa Kiislamu kuwatii imtihani li amri Allah subhanahu wa ta'ala kufuata amri ya Mwenyezi Mungu ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum enyi mliamini mumtii Mwenyezi Mungu na mumtii mtume na viongozi juu yenu ulil amri ni viongozi na wala wengine wanasema ulil amri minkum al umara wal ulama viongozi wa nchi na vya maulama inaingia katika hiyo aya kwa hiyo maulama wanahukumu kwa elimu na waingia katika hukumu ya, ya, ya, ya, ya kidunia hata kama ameingia na nguvu na nini tunamtii lakini atumtii katika maasi tunamtii katika mambo ambayo ni wema kwa hiyo kutii lakini leo wengi wanajua kutii viongozi katika siasa na mambo kama hizo dini ya Kiislamu inaamrisha kutii viongozi na kuwasikiza na kutowafanyia khuruj ama kuwatukana ama kuwafanyia ubaya imekataza Uislamu umekataza. Na watu upinde wakifuata hii watu watakubali katika salama. Sasa hizi nchi nyingi za Kiislamu ambayo wamepigana, watu wanauana, watu wamekuwa refugee paka leo kwa sababu waliwacha. Hao viongozi walikuwa Waislamu, naam, wengine walikuwa na makosa. Lakini sheria inakwambia nini? Mtume sema tuamrisha tuwafuatie nasiha. Maadamu hajafanya kufuru bawahan, hajafanya kufuru wazi, anakataa dini ya Kiislamu, kataa sala, anafanya nini? Kufuru wazi inakubaliwa kumtoka, kumgeuza, lakini kwa maslaha. Pia Ibn Uthaymeen anasema inaangalia maslaha hata kama ni mkafiri amekuwa tukimtoka huyo damu itamwagika watu watakufa wengi kama inaonekana kuna mafsada itokea nyingi tunawacha Mwenyezi Mungu atamtoa baadaye lakini yule muislamu yuko anapewa nasiha anaambiwa unafanya jirekebishe iko hivi na hivi anarekebisha lakini ile kumgeuza ndio unaona sasa imekuwa nchi watu wamekufa nchi zimemalizwa zime, uchumi hakuna watu wamekuwa refugee mtihani kauli moja tu hiyo na wengine ambayo tukizungumzia vitu kama hizi wanasema hawa ni wale maulama wa sulta ulama wa viongozi waoga hawa wanashindwa kufesa viongozi sio uoga hiyo haki hiyo haki hii ni aya Allah subhanahu wa ta'ala si uoga ni aya na hii ni katika maslaha ya, ya Uislamu na katika na wanadamu kwa ujumla kwa hiyo hizo vitu wao wazungumza na hamasa ndio imeleta vurugu nyingi kwa shaka anasema qala wa almuslim muslim hakuna wataatu wal umuri hakuna sama wataa katika ulatu al umur katika manshat wal makrah anasema wala muslim as-sam'u wa ta'a juu ya muislamu kusikia na kutii liulati al-umur viongozi wa Kiislamu minna fi fi manshat katika wakati anashat uko salama wal makrah wakati ambayo iko na matatizo wal usr kadhalika na kadhalika wakati ya shida wal yusr na katika urahisi tunawatii wote wa atharatun alaina na athara atoki tudhulumu angalia dini vile tuumuliza atoki kudhulumu athara kama amechukua mali yako amekufanyia hivi amekufanyia hivi subiri mambo tusubiri kisha akasema wanyakula bilhaqi aina makanu usimame katika haki wakati wote utakuwa wala yakhafu fillahi law matalaim wala usiogope bila Mwenyezi Mungu wakati kwa laumu aina yote ambayo itakuja kwa hiyo muislamu andakana asimame na haki na abainishe na ati viongozi kwa yale na kama kuna makosa afanye nasaha afanye nasaha awapatie nasiha na ukikataa خلاص wao mshafikisha wakirekebisha alhamdulillah kwa hiyo yote hiyo ndugu zangu ni katika usul ya dini ya Kiislamu kisha wa maana anasema maana an naqula bil, bil yani useme katika haki yani kwa mambo ambayo ni mambo ya dini kwa amri ya Mwenyezi Mungu na, na njia ya Mtume صلى الله عليه ubainishe katika haki wala usiogope kubainisha na ubainishe katika haki na katika njia nzuri na hikma na kuli hal yote ile kama zungumzia thumma qala akasema mfano faman ta'ammara minhum wajaba lahu sam'u wa ta'a kainan kana na yote ambayo itakuwa kiongozi juu yenu yote ambayo atakuwa kiongozi juu yenu inawajibika kumtii na kumsikiza hata kikuwa mtu yote msikize na umtii maadamu ajamrisha maasi ndio hadithi nyingine inasema tamara abdun habashi hata kikuwa juu yenu abdun habashi kutoka habasha msikize na nyinyi ni waarabu msikize hata kama ni habasha iko juu yenu mwafrika iko juu yenu na nyinyi ni waarabu ni kiongozi wenu samu unataa tumsikiza lakini tuseme tumtoke na yeye alikuwa na watu wake ndio vita inatokea watu wanapigana hakuna amani sasa hii wale walikuwa wamefanya hizi hizi wanaisaga wanahitaji za pricing ya Warabu. Wanajuta wengi. Hata wale walikuwa wamezungumza wanajuta. Wanasema tungemwacha Saddam ingekuwa ni khairi. Watu walikuwa wanasoma iko shule iko kila kitu. Alikuwa amebana mashia. Sasa tulimtoa kila kitu imeharibika. Tungemwacha Gaddafi ingekuwa ni afadhali. inchi ilikuwa inaendelea, watu walikuwa wanasoma. Naam, yeye mwenyewe yuko pale juu, ana dhuluma zake ndogo lakini wale mamilioni ya watu wanakaa sawa sawa sawa wanasoma wanaishi vizuri mtu ana biashara yake lakini kumtoa mtu mmoja huyo imesababisha amani hata ipatikane Misri hivyo Tunisia hivyo Yemen mpaka leo vita ana musaan mm, walikuwa wanajiita mashujaa ndio hiyo sasa imekuwa kwa hiyo wengi wanajuta hizo fatwa ambayo ametoa ndio sasa tuna tumehimizwa turudi tuangalie katika ulama wale maulama kibar wote walikuwa nakataa wale maulama kubwa ahlusunna walikuwa nakataa hizo wanasema hizo ni fitna wacheni lakini watu hawajui watu wangekuwa wamefuata maulama kufuata e, eh, fatwa zao lakini hawa ruhusu juhal ambao tumenyimwa au umetofuatwa kwa neti kwa kila kitu watu kufuata ndio tumehadharishwa akataja hadithi ya mtume sasa na wasallam isma'u wa ati'u wa nistu'mila alaykum abdun habashi sikiza na kutii hata kikuwa juu yenu abdun habashi kana ra'su zabiba hata kama nywele yake ni zabiba yani iko ime kando kando mumsikie ala kuli hali yote hii na hii hadithi hii katika Bukhari na iko ja hadithi nyingi thumma qala wa hiya anna ta'atuhum fardun fil fil ma'ruf tunawati katika ma'ruf fala sama wala ta'a fil ma'siyati llah wala hakuna kusikiza na kutii katika maasi akikwambia kuna kuswali wanawake wasivaa hijab hatukubali hapo tunaambia hapana dini yetu hivi hapo utasimama dini yako hawezi kubali maasi kwambia sujudia sanamu na ni kiongozi tunamtii kwa ile maarufu ile kitu anatuambia fanyeni fanyeni vile tii lakini akikwambia kata dini hakuna hii hapo hakuna tunakataa utakuta wengi hawa wanakuachia kila kitu una swali unafanya vile kila kitu kina bas labda wanaibaiba vitu serikali ama nadhulumu fani eh, vitu zingine unawacha naam hatuna uwezo kubadilisha lakini majority watu wanakana salama lakini akiingilia katika akida yako na kuamrisha katika maasi hakuna kusikia na kutii ala kulli hal hivyo ndio sheria inaamrisha waqala shanga qasama sema fa idha raa minhu ma yakrahu kariya amalu ukiona kitu anafanya na unachukia basi chukia amali yake walam yan man yanzi'u yadan min at-ta'a chukia ile kitendo yake wala usikate taa yake labda ni mlevi unasikia wengine wanasema huyo kiongozi ni mlevi kiongozi anafanya hivi chukia kitendo yake hiyo lakini kumtii tunamtii tunampatia ile respect yake hapa ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama kana kama qala nabii sallallahu alaihi wasallam wa idha ra'aytum min wa, min ulatikum shay'an takrahunahu mkiona kiongozi wenu kitu ambacho mnachukia fakrahu amalahu chukia amali yake wala tanzi'u yadan min ta'a rawa muslim wala usi toe mkono yako kwa, kwa, kwa kumtii yeye yani kumkataa na kumfanyia khuruji kama vile wanafanya hiyo ni makosa thumma qala akasema qa- Sheikh وقد امرنا بصبر على ما يكرهون يكرهوا منهم yani tume tumeamrishwa kusubiri kwa yale ambayo wanafanya wa nuaddi ilayhim haqqahum na tuwapatie haki yao wa nas'al Allah haqqana na sisi tumuulize Mungu haki yetu bongalia sasa wao watu wanauliza haki yao kwa viongozi wanawaendea viongozi wanafanya maandamano hey, tunataka haki yetu tuwapatie haki yao na sisi yetu tumuulize Allah Subhanahu wa ta'ala haki yetu Mungu atatupatia mwanadamu hawezi kukutosheleza kwa hiyo muulize haki kama atakudhulumu na kama akudhulumu basi na kama nakubali nasiha alhamdulillah na wengi wale wako wanaweza kukubali nasiha hakuna tawaendea ukiwaendea waambie fanya hivi fanya hivi rekebisha hii anarekebisha unaona kwa hiyo sisi tuulize lakini akikataa tunasubiri umemnasihi umefanya kila kitu akakataa sisi tunasubiri tunapata ile haki yake anataka tunauliza haki yetu Allah subhanahu wa ta'ala falanu nazi falanu nazia al-amra ahlahu wala tusigombana na wao wala kuwapinga illa antara kufran bawahan paka tuone kufru ya wazi ujamaa anafanya ukafiri ya wazi eh kufra bawahan indana min Allah fihi burhan ambayo imebainika kabisa mfano ame, ni kiongozi muislamu akasema mimi amekuwa mkafiri ama amekata dini hapo tunakataa sasa tutabadilishwa kwa hiko njia na kama maulama wanasema na kama huyo kiongozi muona kufru bawahan mkataka kumchange na mkaona baada yake italeta mafsada nyingi mnaomba wacheni akiweza kuchenjiwa na kuna mafsada nyingi anachenjiwa lakini kama itatokea mafsada mnawacha Mwenyezi Mungu atamuondoa bishart kuonekana kufuru bawahan na wengi ambao wamefanywa pricing wa Kiislamu hawajafanya kufuru hawajafanya kufuru hata kama yuko na matatizo na hapa mtume sallallahu anasema katika Buhari <clears throat> addu addu ilayhim haqqahum wasallallahu haqqakum hadithi hii katika Buhari ibn Mas'ud anasema wapateni haki yao na nyinyi yenu muulizeni Allah subhanahu wa ta'ala wa alla nunazi amru ahlahu yani tusigombane nawe kuwanyang'anya yote katika idha jaahum akataja aya Mwenyezi Mungu anasema wa idha jaahum amru min al-amni aw khawfin adha'u bihi ولو, ولو ردوه إلى رسول وإلى, وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم إسرة النساء آية 83 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو خوف آذاؤوا به يعني كي جاء أمر أمر كجاء وات حالي يا أماني أو خوف واتو وانا wanaweza kushughulikisha na mambo yao na wanafanya vitu zingine lakini Mwenyezi Mungu anasema wala radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum kwa sababu ukikuja hali ya amri na unakuta watu wengi wanajiingiza na mambo yao wanafanya kila kitu lakini wakirudisha hizo mambo ya hofu mambo ya amani Mungu anasema wala radduhu ila rasuli wakirudishia Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum na wale viongozi juu yao na ni ulama na, na viongozi la alimahu alladhina yastambituna minhum watajua wale ambao wanafanya istimbat katika dini fiqh na elimu watajua hali yake ndio inasemekana fitna ikikuja maulama wanajua kwanza fitna ikitokea baada fitna imeshakuja ndio wale taawama wanachoa ah kumbe ilikuwa fitna ile tulikuta hata maulama wengi hawa isli wa Somali na nini walikuwa na support jihad ya Somalia shabab shabab kuna wengine wana support na baadhi ya ulama walikuwa nakataa wale masalafi walikuwa nakataa wanasema hii fitna hii jihad si jihad hiyo shabab zima jihad sasa ile imefanyika madhara, wamefanya kila kitu, sasa wanasema ah, kweli hao jamani, fitna kweli hiyo. Au si jihad wanapigana, wanachinja watu wanalipo. Baadaye na hao maulama ambao walikuwa kina Sheikh bin Baz na Uthaymeen kana nani walikuwa wameongea kuhusu Osama bin Laden na kataa al qaeda wanaonya watu wanaona wa mujahidini yako kwa Afghanistan wanafanya kila kitu, watu wanashangaa. Maulama wao ikataza, baadaye imetokea imetokea, oh, watu wamejua kumbe hizi ni fitna hata hiyo hii kina Baghdadi kina nani wengi wana, wana support na wengine wana support paka saa hii lakini maulama walizungumza zamani wanasema ni fitna wacheni kwa maulama wanaona kwanza wanaona wanaona nasemekana fitna ikikuja maulama wanajua kitu hapa kuna fitna hapa wacheni awamu wanaona hakuna hakuna sasa imeshaingia subhanallah wana regret kwa hiyo ni mtihani ndio turudi kwa maulama kwanza tuwaulize thumma qala shaykh anuhina ani sabbi al umara na tulinyimwa kuwatukana viongozi wa aibihim walaanihim na kuwapatia aibu na kuwalani tumenyimwa nzuri na Kiislamu usitukana viongozi wala usiwalaani utakuta sahi hao ndo natukana wengine kwa mimbaro wanatukana viongozi makosa hiyo si katika sunna na si katika Uislamu kwa hiyo muislamu eh, muislamu atakana ajiepushe na vitu kama hizo wala hapa anasema qala Anas ni Malik radhiallahu anasema nahana kubarauna min, min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam walitukataza wale wakubwa zetu katika masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam alla tasubu umaraakum msitukane viongozi wenu wala taibuhum wala msiwafanyie aibu wattaqullaha wasbiru na muogope Mwenyezi Mungu na usubiri fa inna fa innal amra qarib hakika amri karibu nusra itakuja karibu msi msiwatukane msifanye kile amri itakuja karibu Mwenyezi Mungu ataruhusu rawa ibn Abi Asim fi sunna na hii imepokana ibn Asim katika sunna kwa hiyo muislamu atakana wa umara anasema hapa umara yani mutaamirin wale ambao wanatawala imma akue malikan mfalme au amiran au akue amir au raisan au rais au hakiman au sultan yote hiyo ni umma kiongozi kwa hiyo akikuwa ile nchi itamuita huyu ni malik, huyu ni mfalme, king, president, me, eh, eh, governor, amir, yote anaingia. Huyo ni kiongozi, mnamtii, mnamtii maadamu ni katika maasi, katika khairi. Ndio Mtume sasa akazungumza kuhusu kuwalaani na nini, akasema khiyarukum khiyaru aimatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, viongozi bora kwenu ni wenyewe mnawapenda na wao wanawapenda. Wayusalluna alaykum wa yusalluna alaykum na mnaombea dua na wao wanaombea dua eh washiraru aimatikum na viongozi wabaya kwenu alladhina tubghidunahum yabghidunakum nyinyi mnawachukia na wao wanachukia watal'anunahum wayal'anunakum na nyinyi mnawalani na viongozi wanawalani hao ndio waovu kwa hiyo muumini atakana kuombea dua kufanya wema Imam Ahmad bin Hanbal anasema nikikona dua moja na kubalika ningeombea kiongozi Ninge, ni, kama nimepewa dua moja makubulu naomba omba sahihi dua yako inakubaliwa, ningeomba Mwenyezi Mungu muongoze kiongozi akwe mtu mwema, kwa sababu kiongozi akikuwa mtu mwema maraia watafuata. Wao oh, walikuwa wanaangalia mbali. Fa idha waqa an fi hadha sallata Allahu azza wa jalla ba'dhum ala ba'd. Anasema watu wakiingia kwa hii kutokana viongozi na kuwalaani, Mwenyezi Mungu anafanya taslit baina yao kukombana na kuchukiana na kila kitu, ndio inakuwa hali ya, ya umma. Waqala akasema, kutuma qala shaw akasema ومن ومن اضل سلطان سلطان eh, ومن اضل سلطان الله سلطان الله في الارض اضله الله mtu ambaye atamdhalilisha sultan kiongozi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi Mungu atamdhalilisha na hapa shaka ametaja amesema sultan Allah kwa sababu gani anasema kiongozi ambaye amewekwa na ame, hata kama ametumia nje ya kura ama nguvu akakuwa kiongozi wenu Mungu ndo amempatia hiyo hiyo fursa kwa hiyo Mungu amemchagua kuwa kiongozi wenu kwa hiyo kama Mungu amemchagua kuwa kiongozi wenu mwacheni hapo kwa hiyo mtu akimdhalilisha kiongozi, Mwenyezi Mungu atakudhalilisha wewe. Nasema huyo kiongozi amewekwa hapo, ni Mungu amemchagua. Hasa hakuna kitu kinakuja kwa kadar, kila kitu kinakuja katika kadar. Mungu amepanga ikue hivyo. Kwa hiyo kiongozi yuko hapo, hajakuja peke yake. Qadar Allah, Mungu aliandika yeye atakuwa. Kwa hiyo mwacheni hapo. Ni kadara Allah, Mungu ameandika yule kiongozi wenu. Kwa hiyo msubiri. Kwa hiyo mkimdhulumu, mkimdhalilisha, Mungu atawadhalilisha nyinyi. Na kule ni hatari. Kwa hiyo kiongozi nataka nasia na yote ni mtihani. Muislamu andekana asubiri kwa mambo kama hizo kisha akasema falaqiba khuruj ala haulai munazaatuhum sharrun wabil anasema aqiba ile kitu inatokea baadaye katika khuruj kuwatoka viongozi ni shari kubwa kwa hiyo tumekatazwa kabisa hadithi anasema Ummu Salama radhiallahu anha anasema qala fi sahih Muslim lama dhakara an-nabi sallallahu alayhi wasallam jawru eh, al-umara eh, mtume alipotaja kuhusu eh, wale viongozi wabaya yani ambayo wanafanya dhuluma qalu wakasema masaba afalanu qatiluhum mtume alizungumza akawaelezea kuna viongozi wabaya watakuja wanafanya dhuluma na ni kweli mtume ametabiri masaba akamwambia afalanu qatiluhum ya rasul tupigane na wao tuwatoe qala la masallu msifanye hivyo maadamu wanaswali kama wanaswali hakuna mtume akawakataza na hii ni hadith sahihi katika sahih muslim thumma inna nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhina hana anil qitali a'immatul jawr amarana biqital man kharaja man kharaja alaihim mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ametunyima kupigana eh, kupigana na kuwatoka viongozi wabaya ametuamrisha kupigana na wale wanafanya khuruj tumenyimwa kuwatoka viongozi na kuwafanyia khuruj na mtume sama akasema kwa wale wanaofanyia khuruj tumeamrishwa kupigana na wao kwa hiyo hawa wanafanywa khuruj inajuzu kupigana na wao. Na hapa nasema imekuja katika hadith alayhi anasema qala qala fiha Imam Ahmad saha fi fi alkhawarij khawarij 10 ahadith. Anasema imekuja sahihi katika khawarij hadithi kumi ani nabii sallallahu alayhi wasallam. Imekuja hadithi kumi ambayo ni sahihi kuhusu makhawarij kupigana na wao. Sisi tupigane na wao au wanataka kupindua viongozi wanataka kufanya kile na mtume amekataza kwa hiyo umekubaliwa usiwe kupigana na wao Imam Ahmad bin Hanbal anasema imekuja hadithi kumi sahihi kuhusu makawarij. Kwa ni hatari. Kisha ndugu zangu na imeenda yote hii inazungumzia kuhusu kuruja al-hukam na kutii viongozi na muislamu anatakana kudumu na hiyo eh na akasema kuhusu fitna walidhalika hiyo fitna hiyo yote inasababisha fitna walidhalika awal fitnati anasema waqa'at fil ardi anasema hiya iba, hiya ibadatun ghairi la anasema fitna kubwa ile imeingia katika ardhi ni ibada ambayo asikuwa Mwenyezi Mungu ambayo ilikuwa katika watu wa qaumu Nuh alayhi salam ambayo walikuwa wameabudu wale watu watano wadan wa su'an wa ya'uqa wa ya'uqa wa ya'ghutha wa nasra walikuwa wameabudu hawa watu na, na hiyo yote imeletwa kwa sababu jahal. Ndio shekha amesisitiza hapa, anasema yote hiyo imeletwa kwa sababu jahal, kutokuwa na elimu ya dini, watu wakaabudu hizi na hizi vitu zote tumetangulia ni katika jahal ya khuruj na nini, yote inakuja katika jahal ya dini. Baba akasema waqala, akasema hata idha idha halaku haulai, walipoangamia hao watu watanasaka alilmu, na elimu ikapotea, ubidat, watu wakawaabudu wale ambao walikuwa watu wema walipoondoka na elimu ikapotea watu wakaanza kuabudu hizo masanamu kwa hiyo watu wakikuwa mbali na elimu na nini fitna inakuja na watu wanarudi katika dhalala kwa hiyo muislamu ni kitu muhimu anazungumzia hapa wajitahidi katika elimu ya dini na kujua mambo ambayo inatusaidia katika dini yetu kisha fasili ya mwisho inshallah namalizia hapa ni nasiha Sheikh ametoa na abiyat kwa abiyat ya shairi refu lakini tutamalizia tafanya tu summary anasema khatama musannif rahimahu eh, hafidhullah amesema msema amemalizia hii kwa nasiha anasema فذكر أن النجاة العبد نجاة العبد نجاة العبد في هذا الأمر يعني kufaulu kwa mtu kwa hii hali kwa hii mambo ya dunia na maisha hivi tuko hiya fi al-istiqama ametaja vitu tano hiya fi al-istiqama ya kwanza waradi al-am waradi al-amru ila ahlihi na kurudisha hali kwa wale wahusika maulama na umara wale i'tisam bil kitabu na sunna na kushikamana na kitabu na sunna waluzumu jamaa waluzumi jamaa na kujilazimisha na jamaa wa suhbatu man yuthiqu bidinihi na kuwa na rafiki kwa ule ambayo unaamini dini yake fa innaha amanun min alfitan yote hiyo inakuwa amani katika fitna kisha akazizungumzia moja moja ama istiqama akazungumzia istiqama ala amri akasema fastaqim kama umirtu jazakallahu khair fastaqim kama umirtu Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu istiqama akasema fastaqim bakini katika dini kama umirt kama vile mumeamrishwa kwa hiyo na hii ni amri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta mtume ameambiwa simama katika dini vile umeamrishwa na sisi ni aula na imekuja aya nyingi katika Qur'an ambayo imetuamrisha istiqama mtu baki istiqama umechua haki baki hapo Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wale ambao watasema Mungu wetu ni Allah wakabaki katika istiqama hatakuwa na hofu wala hatahuzunika na nyingine innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wala tahzanu wabshiru biljannati allati kuntum tu'adun na katika suratul Fatiha kila siku tunasema ihdina siratal mustaqim kila siku tuongoze Mwenyezi Mungu katika njia iliyonyooka kwa istiqama ni muhimu ile aya tumesoma wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u na hii njia ya sawa fuateni kwa hiyo nasia ya kwanza Sheikh anasema wabaki katika istiqama ya dini na washikilia hapo ya pili wayaruddu eh, anasema wayaruddu al-amru ila ahlihi turudishe amri zote kwa ahali kwa wale watu wanafaa kupewa kama ni mambo ya dini maulama wale wanahusika mambo ya fatwa wanapewa wao kama ni uongozi wale um, umara wakopa hapa nasema wala wala waraduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahum minhum wakirudisha zi amri katika kwa Mwenyezi kwa mtume tabaan Allah subhanahu na mtume wa ila ulil amri minhum na wale viongozi ambao juu yao maulama na viongozi la alimahu alladhina yastanbituna minhum watajua wale ambao wanafanya simbata kwa hizo kadhalika ya tatu wayatasimu bilkitabu wa sunna na ni wajibu wa Kiislamu kushikamana kitabu na sunna anasema waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamani nyote na kamba ya Mwenyezi Mungu wala msifarikiane na nne mtu akuwe na rafiki wazuri wayashabu wayashabu man yuthiqu bidinihi ukuwe na rafiki na ule ambao unajua dini yake ni sawa ama usikiza ule unajua dini yake ni sawa kupoteza qala arrajulu ala dini khalilihi mtu anasema mtu iko dini ya rafiki yake ule rafiki yako ndio utamfuata na ile kitu anaweza kukufanyia utafuata ile dini yake kwa hiyo arajul mtu ala dini khalili yuko katika dini ya rafiki yake falyanzur ahadukum man yukhalil angalieni mmoja wenu rafiki yako ni naye rawa Abu Daud at-Tirmidhi ni hadith sahih kadhalika ويلزم ايضا جماعه المسلمين na mtu akue na jamaa ya waislamu akue pamoja na jamaa ya waislamu ndio akataja hadith talzimu jamaa almuslimin wa imamahum jilazimisha na jamaa ya waislamu waislamu na imamu zao thumma dhakara anna mimma mduhin shar'a anasema kitu ambayo ina, inasifiwa katika sheria alfiraru bidini min alfitan mtu kukimbia na dini yake kutokana na fitan wala iktharu min alibada na kuzidisha katika ibada falfitanu idha takatharat falabdu ma'murun bi an yafira minha yani fitna ikuwa nyingi basi mtu anaamrishwa kukimbia na dini yake وفي حديث أبي سعيد الخدري يمتج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير أن سمعت يوشك أن يكون خير خير مال مسلم غنم anasema itakuwa itafika time itakuwa bora ya mali ya mtu ni mbuzi zake eh ghanamun eh yatbau biha sha'fu sha'fu sha'fu aljibal yani itafika siku itakuwa bora ya mali ya mtu ni mbuzi zake anazifuga juu ya juu ya mlima wa mawaqil wa mawaqil qatar na sehemu ambayo kuna mvua yafiru bidini min alfitan anakimbia dini, na dini yake kwa fitna yani anasema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam itafika zamani bora ya mali ya Muislamu itakuwa mtu amechukua mbuzi zake ameenda huko mustuni kwa mlima huko na pali kuna mvua na manyasi azilishe huko akae huko kutoroka kwa watu kutokana na fitna kutorokea dini yake kwa hiyo akienda huko na dini yake atabaki salama ile fitna ya watu fulani amesema unasikia fulani amenifanya hivi fulani amefanya hivi fitna ya watu ita, atakuwa hana na hii hadithi sahihi hadithi hiyo hadithi hii ni sahihi kwa hiyo e, katika Bukhari ni hadithi sahihi anasema mtu atakimia dini yake nasema baba Bukhari babu anasema min ad firar min al Imam Bukhari ameweka hiyo hadithi babu min firar min al-fitan babu yani katika dini ni kukimbia kutokana na fitna kisha akazungumzia na ibada wal ibadatu fil harj kal hijrati ilayhi na ibada ambayo itakuwa katika harj katika matatizo na vita na masukusuko nyingi ni kama hijra kwangu kwa wakati ya fitna wakihudumu muislamu atakana adumu katika ibada na akibaki katika ibada ni kama hijra kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hapa sasa akasema wa fi akhar akasema kataja kuhusu hawali ya mashaikh vile walikuwa na vile watu walikuwa wanawaletea hata mshaka mwingine ame- ametaja hapa anasema watu walikuwa wanajaribu kuingizia fitna lakini shekh walikuwa wanajua anasema في اخبار الشيخ شيوخنا anasema Muhammad Ibrahim al-Sheikh anasema ana rajula jaa ilayhi fasallama alayhi anasema mtu alimkujia sallama alayhi faqala ya Sheikh kama balagha anna fulana anna fulana yatakallamu fik au kujua au kusikia fulani anakuzungumzia kwa fulani alikuwa anakuzungumzia yakulu kadha kadha anasema huyu shekhe ni hivi na hivi anamwendea shekhe anamwambia ujasikia shekhe fulani alikuwa anakuzungumzia anasema hivi na hivi na hivi famanahu shekhe akamkataza nyamaza na akamsimamisha anamwambia ripoti ameambiwa na mtu eh akamwendea shekhe nisikia fulani alikuwa anakuzungumzia shekhe amnyamazisha akamwambia Shawakal alam yaji iblis naiban lahu ila anta je iblis akupata mtu ataleta ripoti isipokuwa wewe yani shetani shetani akupata mtu ambaye ataniletea ripoti hii isipokuwa ni wewe akamsomea akam ndio hapa shaka anasema leo mtu akiambiwa fulani alizungumza eh hey, alisema nini alisema nini aliniambia na kaongeza nini fitna inaongezeka na wewe unazozidisha ndio mtu akikuletea ripoti hivyo sema jazakallahu khair bishia kama atakusema atapata dhambi yeye huko lakini sasa wewe unamkaribisha eh alisema nini eh, eh. uadui inaongezeka ukasirikiana na nini na nini na nini unampokea shaka nimsimamisha tu akamwambia ibilisi alikosa mtu ataleta hiyo habari isipokuwa wewe kwa hiyo fitna muislamu atakando hapa ile hadithi anasema mtu bora akae busuni huko peke yake na mbuzi zake atasalimika na fitna ya watu na hiyo hali ikikuwa akhir zaman kama vile hali inaendelea kwa hiyo Mwenyezi Mungu atupatie sawa thumma dhakara musannif أن ال- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله fil injan muumini anasema kuamrisha mema na kuzana maovu ni katika naja na jihad fi sabilillah sahihi taban ni katika naja ya muislamu akataja hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kile watu wa safina wale ambao katika safina anasema mithla qa'im ala ala hududillahi wal waqifiha wale watu mtu amesema katika haki ya hududi ya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameingia katika wameingia katika yani kufanya maovu ni kama safina safina moto eh, meli kubwa iko na tabaka mbili iko juu watu na chini watu Hawa watu wa chini walikuwa wakichukua maji, wanashuka wanapanda juu, wanachota maji, wanarudi chini, na watu wa juu taban wanachukua maji. Sasa wale watu wa chini wakaongea, wakasema, sisi kila siku tunapata shida, tunapanda, tunaenda kuchukua maji, tunarudi. Kwa nini tusitoboe hapa tupate maji direct chini? Na ni kwa, kwa, kwa, kwa safina meli kubwa. Mtume sasa akasema, wakiwawacha wale wa juu, hawa wa chini watoboe ndio wapate maji hapo kwa urahisi, wataangamia wa chini na wa juu wote, lakini wakiwazuia wasitoboe maji watafaulu na watafaulu wote kwa hiyo hapa inazungumzia amru bin maruf kuamrishana mema kutoka maovu muislamu tukiwa na maasi maovu nini inafanyika waislamu wanyamaze ita spread fitna na uovu itapata ita, ita, ita, ita watu wote na adhabu itaki kuja na inaangamiza wote lakini ukizuia na huyu azuia huyu azuie munkar itapungua na kwa tabaan kwa amru bin maruf na, na kuamrishana mema na maovu inatakikana katika mujtamaa kwa hiyo Muislamu atakana kujitahidi kwa hiyo. Na kadhalika kuzungumzia jihad fi sabilillah. Na jihad ni katika amri ya dini na ni katika sheria ya Uislamu na jihad kisimama ndio inasimamisha sheria inasimamisha dini na ina nusuru Uislamu lakini ina dhawabit na shurutu si kama vile wanafanya sahihi mtu anapigana katika kwa sababu ya nchi kwa sababu ya manasab wanafanya jihad wameharibu kwa hiyo wengine wanapigana kwa sababu ya kabila ama kwa sababu ya nchi ama kwa sababu ya mansaba, alafu anaita jihad fi sabilillah, ama wengine watumia njia tofauti tofauti ya kufanya, alafu anaita ni jihad. Yote hiyo shaka amezungumzia, akasema hizo si jihad fi sabilillah. Kwa hiyo jihad iko na shurut dhawabit, na ni katika dini ya Kiislamu, wala hakuna mtu anakataa. Kisha akazungumzia mambo mengi, akayaelezea kwa wale ambao wanazungumzia vitu kama hizi na kukataa, wanaonekana kama ndio wabaya katika mujtamaa. Watu wanasema ni waoga na nini vitu kama hizi, na hii ni katika haki ya dini e, ile kitu kinafanyika ni fitna si jihad fi sabilillah lakini hakuna mtu anakataa kuwa ni katika dini na ni katika sheria ya Uislamu thumma khatama shaganda khatimisha husnu khatima alibada hiya almaut ala alislam wa sunna nasema mwisho ya khatima ya mtu ni kukufa katika Uislamu na sunna kisha kataja baadhi abiyat unasihi wanafunzi kushikamana na dini na kubakia katika istiqama ya dini mpaka mwisho ya hiyo kitabu. Kwa ala kuli hali tutakuwa tumemalizia hapo kwa haraka haraka iktisar, wala tujapatia haki yake, lakini tunaomba kama mtu anaweza kurudia hii kitabu, iko katika net Basirati Dai ila Khairi Masai, mnaweza kusikiza iko sautia ama ku print na mtapata faida zaidi hizi katika usul ambazo shaka mitaja ni katika usul za, za Kiislamu na ni misingi ya Ahlusunna na Uislamu kwa ujumla na ni mambo muhimu na ni Muislamu anatakana kuzijua na kuzikalia polepole eh, lakini muhadhara kwa sababu ya barnamiji tumesema tuisamariza haraka haraka na tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala sote atujalie wenye kusikiza na kufuata na tubarikie kwa yale ambayo shaka ametaja na pia shaka kwamba dua kwa Mwenyezi Mungu sallallahu Subhanahu wa Ta'ala ayuwafikana jami'an lima